prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Je tu útorok. V tomto prípade, ak nás teda počúvate v premiére, tak útorok 22. novembra po asi týždňovej pauze sa vám v tento čas opäť hlásime s reláciou v prvej línii a tá zaujímavosť je vlastne v tom, že e, tu tentokrát skutočne budeme akoby doslovne v prvej línii, keďže dnes večer sa o vašu priazeň budeme uchádzať s témou, ktorá veľmi úzko súvisí podobne ako ten pojem prvá línia práve s vojenskou problematikou. E, o čo ide? Nuž, e, neviem, či viete, ale mnohí asi nie. Ja sa priznám, že som to tiež prehliadol v tej záplave najrôznejších pamätných dní, ale tento mesiac, konkrétne 11. novembra, sme si pripomínali jeden významný deň. Teda minimálne pre istú skupinu ľudí významný deň. 11. november je totižto dňom vojnových veteránov, alebo niekde sa mu hovorí aj Deň červených makov. Tento celosvetovo uznávaný pamätný deň je venovaný, ako už samozrejme aj ten jeho názov napovedá, práve pamiatke vojnových veteránov. Pokiaľ si otvoríte napríklad Wikipédiu, to je taký spolahlivý zdroj informácií na internete, tak vo Wikipédii sa okrem iného dočítate, že 11. novembra, alebo teda 11. november bol vybraný symbolicky, pretože tento deň v roku 1918 vo vlakovom vozni podpísali prímerie spojenci a Nemecko, čím sa na, západ, na západnom fronte ukončili boje Prvej svetovej vojny. Deň veteránov je skôr americký termín. V Spojenom kráľovstve sa tento deň pripomína ako Deň prímeria. Tradícia oslav, to ešte stále citujem z Wikipédie, Tradícia oslav konca Prvej svetovej vojny sa začala rodiť už pri prvom výročí Dňa prímeria, teda 11. novembra roku 1919, keď sa tento deň pripomínal v Londýne, Paríži a aj v ďalších mestách dohodových štátov. Americký prezident Woodrow Wilson v tom istom roku, teda roku 1919, oficiálne vyhlásil 11. november za Deň prímeria. Oficiálnym e, sviatkom kde mi to teraz preskočilo. Mudrujem tu, mudrujem a niekde mi to skočilo, <laughs> neviem kde. Uh, oficiálnym sviatkom sa stal v roku 1926. V Roku 1954 premenoval kongres Deň primeria na Deň veteránov. No a symbolom Dňa veteránov sa stal práve už spomínaný kvet vlčieho maku. Tento symbol má totiž pôvod v básni pod názvom V poliach Flámska, ktorú roku 1915 napísal kanadský chirurg John McRae, ktorý slúžil počas Prvej svetovej vojny na západnom fronte. No a vlčí mag ako symbol pre padlých vojakov Prvej svetovej vojny poprvýkrát použila americká profesorka a humanistka Mojna Mišelová v roku 1921. Potom zvolil bývalý veliteľ britských expedičných síl polný maršal Sir Douglas Haig ako predseda nadácie veteránov vočí mag za symbol pre zbierku na pomoc vojnovým veteránom a invalidom. Tak. Teraz sme sa, vážení poslucháči, tak trošku vzdelali, no a teraz poďme k meritu veci. Medzinárodný deň vojnových veteránov sme si samozrejme prirodzene pripomínali tento mesiac aj na Slovensku. Napríklad minister obrany Peter Gajdoš si uctil pamiatku vojnových veteránov na cintoríne Prvej svetovej vojny v Bratislavskej Petržalke Kopčanoch a bol tam spolu s ním aj predseda výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko, náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Milan Maxim a samozrejme ďalší významní hostia. A ako minister doslova na tejto akcii uviedol, dnes sme si tu na cintoríne v Kopčanoch uctili pamiatku tých, ktorí prišli o život počas Prvej svetovej vojny, ale zároveň sme si pripomenuli aj všetkých vojnových veteránov, ktorí vo vojnách bojovali za mier a za našu lepšiu budúcnosť. Rozhodne si zaslúžia úctu nás všetkých a preto som nesmierne rád, že sem dnes prišli aj mladí ľudia a deti zo škôl, pretože im tieto udalosti musíme neustále pripomínať. Pridal sa k nemu aj prítomný náčelník generálneho štábu, spomínaný pán Milan Maxim, ktorý pri tejto príležitosti takisto spomenul aj našich novodobých veteránov, ktorí podľa jeho slov pokračujú v tradíciách. No a povedal, citujem, bránia mier, bránia demokraciu, pôsobia so spojencami v operáciách, ktorých cieľom je práve ochrániť trvalý mier. No a po tejto pietnej spomienke potom šéf rezortu obrany sa zapojil do tretieho ročníka behu na počesť vojnových veteránov a ak mám dobré informácie, tak mal prebehnúť nejakých 5 kilometrov. No a teraz takto, že e, Možno sa nebudem v tejto chvíli pýtať správne, možno ma dokonca môj dnešný host po opraví, keď dostane tú príležitosť, ale napadajú mi takéto otázky. Ak je pravdou, že vojnoví veteráni bojovali ústami ministra za našu lepšiu budúcnosť a že by sme si ich tedy mali neustále pripomínať a že sa teší z toho, ako sú tam mladí ľudia, ako je možné, že ak je to teda takéto významné, ako je možné, že Mnohí z vás, vážení poslucháči, v tejto chvíli, a verím tomu, že to tak je, vôbec po prvýkrát počujete, že tento mesiac sme si pripomínali Deň veteránov. A ak je to teda také významné, ako je možné, že mnohí z vás vôbec po prvýkrát v tejto chvíli počujete o tom, že vôbec takýto deň existuje? Na Slovensku existuje také porekadlo, sa mu vraví, že, že reči sa hovoria a chlieb sa je toto porekadlo vlastne poukazuje na to, že jedna vec sú pekné slova, ktoré môžete rečniť, ale druhou vecou sú konkrétne skutky alebo činy, ktoré žiaľ Bohu veľakrát neprichádzajú a často ostáva len pri tých pekných rečiach. Ja nemám skutočne absolútne žiadnu potrebu v, tejto, v tomto svojom úvode obúvať sa do jednak pietnej spomienky a takisto ani do ministra, ktorý zabehol spomínaných 5 kilometrov, akoby takú úctu smerom k, k k vojnovým veteránom, len má skôr takú rečnickú otázku, či tých 5 kilometrov behu je dostatočnou náplasťou na roky prehliadanú problematiku vojnových veteránov. Ak sú takí dôležití, stačí 5 kilometrov behu? A ak sú takí sko- a, a teda otázka znie aj tak, či sú vôbec naozaj takí dôležití pre našu spoločnosť vojnoví veteráni. A ak áno, tak potom v čom sú takí dôležití? A takisto by sme sa mohli pýtať, kto sú to vlastne vojnoví veteráni Máme možno pocit, že v to máme jasno, ale možno to tak celkom jasné nie je. Tak aj z tohto dôvodu som sa rozhodol, že dnes v rámci relácie v prvej línii sa práve tejto téme budeme venovať a pokiaľ teda e, nám ten čas to umožní, tak aj na mnohé z tých otázok, ktoré som v tomto svojom úvode položil, by dnes mala padnúť odpoveď, pretože po dlhšom čase k nám zavítal človek, z ktorého mám naozaj úprimnú radosť, keď ho vidím tu u nás sedieť oproti mne e, v štúdiu Rádia Slobodný vysielač, v bansko bystrickom štúdiu konkrétne. E, no a tým spomínaným, spomínaným pánom je plukovník vo výslužbe Pavol Marko. Príjemný dobrý večer vám prajem. Príjemný dobrý večer vám aj všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač. Ďakujeme veľmi pekne. No, pár funkcií k vášmu menu, že vy ste vojenský vyslanec Slovenska v Srbsku bývalý, bývalý takisto prezident Únie vojnových veteránov a čo ja sa tak vždy teším, keď sem prídete, e, že vy ste taký reálny, naozajstný špión z mesa a kosti a tých špionov veľa nemá možnosť stretávať, bývalý vojenský špión, tak sa toho tak teším, keď sem prídete, že aj toto môžem povedať. Hoci teraz by ste ma asi zahriakli, že preháňam a teraz trošku toto vravím, zjednodušujem a neviem čo. No ale aj z tohto sa teším, že teda poznám konečne naživo jedného skutočného, reálneho špióna, ktorý v minulosti teda pôsobil. A to je vlastne aj vec, ktorú chcem hneď v úvode tejto relácie povedať, ešte skôr ako privítam hostia. Ja teda z, z postu dnes moderátora a aj človeka, ktorý sadí za technikou, teda Borisa Koroniho. Chcem povedať, že keď sa povie vaše meno Pavol Marko, iste mnohí ľudia ktorí počúvajú toto rádio, si spomenú, že počkajte, toto meno mi niečo vraví. No to už, toto meno vám niečo hovorí, vážení poslucháči, preto, lebo pán Marko už bol viackrát u nás e, v relácii a konkrétne v relácii v prvej línii sme sa venovali, ak si spomínate, téme, ktorú sme rozobrali asi v dvoch reláciách a bola to téma bolestná pravda o vojne v bývalej Juhoslávii. A keď sme túto reláciu skončili, mnohí poslucháči mi potom písali, aby sme ešte v tejto téme pokračovali. Pre mnohých poslucháčov to boli vôbec uh, také informácie, ktoré počuli prvýkrát a ešte sa poslucháči, či tomu veríte, pán Marko, alebo nie, ktorí mi píšu dodnes ohľadom tejto relácie. Vy ste v tej dobe, to len také pripomenutie pre poslucháčov, vy ste v tej dobe, keď bola vojna v bývalej Juhoslávii, keď Američania, alebo teda NATO bombardovalo Juhosláviu, e, Belehrad, vy ste v tej dobe práve tam boli, vy ste sa tam nachádzali, tak aj preto to boli také cenné informácie. A aj preto zrejme ľudia ako dodnes ešte na túto reláciu veľmi ako pozitívne spomínajú a žiadajú ma, aby sme urobili nejaké pokračovanie, aj keď ja mám pocit, že už v tých dvoch reláciách sme toho naozaj povedali asi dosť e, na to, aby si ľudia mohli urobiť názor. Ale teda to berte tak ako také pripomenutie pre poslucháčov, že kto tu dnes sedí za mikrofónom a s kým sa budem o téme vojnových veteránov baviť. Ale skôr ako sa do tejto témy pustíme, dovolte mi, aby som vám položil jednu mailovú otázku, ktorú tak trošku nástojčivo ma žiadal posluchač Marek, aby som vám hneď v úvode relácie položil, lebo že bojí sa, že už potom by na ňu nebol čas počas relácie. A Píše mi mail tohto znenia. Boris, mám na teba špeciálnu prozbu, viem, že dnes sa tejto téme venovať nebudete, ale prosím ťa, opýtaj sa pána Marka ešte skôr, ako sa pustíte do témy vojnových veteránov, na jeho názor na zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta Spojených štátov. Ak môžeš, opýtaj sa ho to hneď na začiatku relácie, lebo potom už na môj mail nemusí ostať čas a priznám sa, že ma veľmi zaujíma názor tohto pána, ktorého som takmer so zatajeným dýchom počúval vo vašej relácii, kde ste riešili vojnu v Juhoslávii. Tak toto je otázka Mareka, ktorá mi prišla ešte pred samotnou reláciou. Tak môžeme začať túto reláciu, hoci teda je venovaná vojnovým veteránom, e, touto otázkou, ktorá s tým teda vôbec nesúvisí, ale priznám sa, že okrem Mareka aj mňa zaujíma váš názor na to, čo sa stalo v Spojených štátoch v týchto dňoch. Tak ako to teda vidíte? Je to dobre, čo sa stalo? Trump bol dobrá voľba, alebo je to katastrofa, tak ako to dnes vykresľuje mainstream? Ako to vidíte vy? No, <clears throat> neviem, či budem odpovedať priamo tak, či je to dobrá voľba, alebo je to katastrofa, ale začal by som inou vecou, akože to s tým možno nesúvisí. No myslím si, že súvisí. Ono totiž to, čo sa týka Ameriky, tak e, dá sa povedať, že všetko so všetkým súvisí. A konec koncov e, voľba amerického prezidenta súvisí veľmi bytosne aj so Slovenskom, pretože Slovensko je jednak členom Európskej únie a jednak je členskou krajinou NATO. Hmm. A Spojené štáty americké, e, to nie je žiadne tajomstvo, že z ich iniciatívy bolo založené aj NATO, a nie je žiadne tajomstvo, že e, Spojené štáty americké hrajú, ako sa hovorí, prvé husle v tejto vojenskej hmm. organizácii. Takže ono to súvisí samozrejme. A naviac keď e, prezident je vrchný veliteľ ozbrojených síl. To platí aj u nás. No a teraz, či je to dobré, alebo je to katastrofa? No, e, v každom prípade treba si uvedomiť, že či je to dobré alebo je to katastrofa, e, my to nejako nemôžeme ovplyvniť. Ani sme to nemohli ovplyvniť, ani to dnes nemôžeme, ani v budúcnosti to nebudeme môcť ovplyvniť. Je treba však povedať môj osobný názor, že v tomto prípade, keď do e, záverečného kola sa dostali dvaja kandidáti, e, síce Hillary Clintonová, Clintonová a Donald Trump, tak e, možno pre svet je to dobrá správa, že nevyhrala Clintonová. Pretože ak by vyhrala Clintonová, tak určite by sa svet rútil oveľa väčšou rýchlosťou do katastrofy, ktorá by mohla skončiť až vojnovým konfliktom nie ako sa tým Amerika netajila a konec koncov ani konkrétnymi praktickými krokmi, ktoré sú realizované v rámci NATO, mm. to nejak nezastierala, že sa snažia proste e, Rusku priblížiť vojensky, E, že sa snažia Rusko nejakým spôsobom vyprovokovať. A to nie len bezprostredne e, na hranici medzi Ruskom a Európskou úniou, ale aj v iných kútoch sveta, či je to v Iraku, či je to v Sýrii, či je to v Afganistane a na mnohých iných e, miestach sveta. Takže ako dobrou správou je možno to, že v predvolebnej kampani Trump e, jasne deklaroval, že jeho záujmom je vzťahy s Ruskom zlepšiť. Mm-hmm. Toto je naozaj dobrá správa, pretože ak sa to podarí a ak to naozaj bude aj naplnené, tak táto hrozba, ktorá by tu bola narastala, keby bola vyhrala Clintonová, je vlastne zažehnaná. Ovšem, treba si položiť aj druhú otázku. Eh, a ja musím v tomto prípade súhlasiť s mnohými slovenskými, či sú to už eh, Eh, predstavitelia vládnej koalície alebo opozície, alebo sú to aj rôzni zahraniční politickí predstavitelia eh, v jednej veci. Ak niekto tvrdí, že všetko bude záležať o tom, akými ľuďmi sa obklopí, tak je to 100% pravda. Mhm. Lebo americký prezident sám netvorí ani americkú politiku, ani svetovú politiku. Že Amerika má, mala dlhé desaťročia záujem robiť e, svetového lídra svetového policajta a svetovú veľmoc, to je nespochybniteľné, to je nepopírateľné, na to existuje množstvo e, faktov, o ktorých dneska je zbytočne rozprávať. Ale e, v prípade Trumpa e, dominovala jedna otázka alebo jedna téma, ktorá je pozoruhodná. A to je to, že sa chce venovať prioritne vnútorným problémom Ameriky. Uh-huh. A doposiaľ Amerika vnútorné problémy riešila tým spôsobom, že ich zastierala práve riešením problémov po celom svete. A tým ako keby mali zaniknúť, že sú malicherné oproti tým, ktoré má Amerika inde vo svete. A toto, ak Trump bude robiť, tak je naozaj nádej, že môže dochádzať k zmierňovaniu toho mhm. napätia. Hmm. Uh, ja to vnímam tak, aj práve preto, lebo tu často nám volajú poslucháči, ale aj preto, že čítam nejaké tie portály a diskusie, že, že keď sa budeme baviť len o Slovensku, tak na Slovensku veľa ľudí vnímalo Trumpa ako tú lepšiu možnosť práve preto, že pri ňom je šanca, že zastaví ten e, stále sa rozbehajúci kolotoč e, zhoršovania vzťahov s Ruskom. Že oni vravia, že tí ľudia, že pri Clintonovej bola istota, že ten kolotoč sa bude rozbiehať ďalej, ďalej, ďalej, ďalej, až to vyústie do niečoho hrozného. A že pri Trumpovi je aspoň nádej, že sa to, to koleso zastaví. Že vy vravíte to isté, hej, že z tohto hľadiska bol Trump dobrá voľba, lebo pri Clintonovej nebola šanca, že sa to koleso zastaví a pri Trumpovi je. No, E, či je, to ukáže budúcnosť. To ešte nevieme, ale tá to šanca ešte, tu to je. To ešte aspoň. nevieme, ale e, hypoteticky aspoň tá šanca tu je. A konec koncov všetci politológovia alebo analytici e, politicky z toho vychádzajú a z ničoho iného sa vychádzať nedá. Bola to proste Trumpova predvolebná agenda. Hmm. Tá, teraz je otázne, že nakoľko ako prezident bude mať šancu túto agendu aj naplniť pretože on sám určite nebude ten, kto bude o všetkých veciach rozhodovať. No, ani to nie je e, reálne, hm. aby o takej veľkej krajine vedel jeden človek e, o všetkom rozhodovať. On samozrejme bude mať okolo seba tým ľudí, tým odborníkov. Teraz je otázne, či bude e, schopný si tých ľudí úplne vyberať sám na všetky pozície, alebo bude dotlačený, aby na niektoré pozície e, boli dosadení ľudia, ktorí e, možno jemu by nevyhovovali, ale proste bude nejakým spôsobom dotlačený. Mm. E, Trump doteraz mal výhodu v tom, že sa venoval svojmu finančnému impériu ako finančný magnát e, nemal iné starosti. Ako prezident Spojených štátov bude mať na starosti nielen svoje impérium, ale predovšetkým Ameriku. A teda každodenný život všetkých Američanov, všetkých ľudí, ktorí tam žijú. A nielen ich, ale aj zahraničnú politiku, vojenskú angažovanosť, ktorú Amerika má e, neskutočným spôsobom dneska po svete. Veď si vezmite, koľko dneska Amerika má vojenských základní. Je to viacej ako 800 základní po celom svete. E, takže to sú všetko veci, ktoré on sám jednoducho doteraz riešiť nemusel, ale nástupom do prezidentského úradu sa stávajú problémami, ktoré sa bezprostredne budú dotýkať. Mm-hmm. On si to teda neuvedomoval a teraz začína chápať, že teda ten, ten diapazon vecí, ktoré bude riešiť, ten záber je obrovský široký. No, a čo hovoríte, že zrazí opätky? No nerád by som e, tvrdil to, alebo to samozrejme do jeho hlavy ja nevidím. E, či si uvedomoval alebo neuvedomoval. Možno sa aj uvedomoval, mm. hej, že tieto veci bude musieť ako prezident riešiť. A e, nepochybujem, že tí jeho poradcovia, ten tým, ktorý mal volebný, ho na tieto veci určite upozorňovali, čo ho všetko bude mm. čakať. Ale e, predovšetkým sa sústredil na to, aby tú kampaň vyhral. Mm. A e, v tej kampani boli použité metódy, ktoré poznáme zo všetkých predchádzajúcich prezidentských volieb v Amerike. Konec koncov dnes e, vyšla oficiálna informácia, že už nebude trvať na tom, aby sa prešetrovali maily Clintonovej e, a že jej dopraje odpočinok. Čiže to je ďalší e, ústupok, ktorý Trump urobil vo vzťahu k tým predvolebným slubom, alebo jeden z ústupkov, ktoré urobil. Pretože v predvolebnej kampani aj v televíznych diskusiách s Clintonovou jednoznačne hovoril, že patrí do väzenia a že, no, no, a že sa o no. to postará, aby tam bola. Hej, hej, hej. Takže, a toto je naozaj veľký ústupok. A tých ústupkov určite bude viacej. E, v tomto prípade ja by som nerád robil akékoľvek prognózy. Naozaj, to je ďalšia vec, ktorú sa stotožňujem s mnohými analytikmi, že je veľmi ťažké predvídať, ako sa to bude vyvíjať. A naviac nebude to záležať len od samotného Trumpa. No, ešte môžeme chvíľočku len ostať pri tejto téme, lebo viem, že je iná téma, ale uh, keď už mám tu možnosť, že ste tu, tak ešte dve doplňujúce otázky mám pre vás. Tá prvá je táto, že vy ste vojak. Vy ste bývalý plukovník vo výslužbe. Vy týmto veciam rozumiete. Teraz, keď vravíme o, o Clintonovej ako o tej, ktorá by s takmer absolútnou istotou tie protiruské nálady hecovala ďalej, uh, povedzte mi vy ako vojak, to je, to je čo toto, že v, v Amerike si vojaci, generalita neuvedomuje riziko jadrovej vojny, že oni si myslia, že sa to dá vyhrať. Oni majú pocit, že je do nekonečna možné zhoršovať vzťahy s Ruskom až do tej miery, že ho dotlačia do bodu, kde ako, bez, ako pes, ktorý je v rohu, e, uhryzne a že sa tu rozpúta jadrová, jadrová vojna na svete a že je možné, že to niekto prežije, že, že to ešte má šancu táto zemeguľa ustať tie všetky jadrové zbranie, ktoré tu na jednej strane má Amerika, na druhej strane Rusko, tí, tí americkí generáli, oni skutočne o tomto nevedia, alebo si myslia, že a čo toto mi skúste vysvetliť, že keď hecujete tie protiruské nálady, tak potom musíte mať istotu v tom, že keď tú vojnu vyvoláte nakoniec, tak si potom musíte byť istí, že to ale zrejme máte šancu vyhrať a ustať. No pozrite sa, samozrejme, toto je otázka absolútne legitimná, ktorú si položí každý normálne rozmýšľajúci človek. A neviem, či si ju takto vedia položiť práve tí americkí generáli. E, vychádzam z toho, že e, Amerika dáva na zbrojenie strašné peniaze. Žiadna krajina na svete nedáva do, do e, zbrojárskeho priemyslu a do výskumu také peniaze, ako dáva Amerika. Ak to tak je, tak si treba položiť otázku, prečo to tak je. No tak asi práve preto, že chcú dosiahnuť tento cieľ, že si chcú byť istí svojim víťazstvom, že sú, chcú byť istí tým, že sú najlepší na svete. Inak by to asi nerobili. No prečo by ste vy si kupovali e, lepšiu pištol, ako má váš sused, alebo snajperskú puštu, keby ste boli v nejakom konflikte, hej, a že on by vás ohrozoval, že vás ide zabiť, Hej. Uh, e, tak... No tak argument môj by bol, že no preto, aby som čelil jeho prípadnej hrozbe, aby som <laughs> no. bol pripravený sa brániť. Uh... Aby e- som mal schopnosť sa brániť voči jeho útoku. E, v Amerike preto dávame také peniaze na zbrojenie, lebo Rusko je hrozba, stále zbrojí, má stále novšie a novšie rakety a my musíme na to reagovať, aby nás no, nezbombardovali. To je to, čo ste teraz povedali, že tomu Američania uverili. Len e, je treba si uvedomiť ešte jednu vec, a to sa nestalo teraz, posledný rok alebo posledných 10 rokov. Je treba si uvedomiť e, jednu veľmi vážnu skutočnosť. Po skončení druhej svetovej vojny a cez celé to obdobie až do polovičky 80. rokov, kedy sa podarilo nejakým spôsobom zastaviť jadrové zbrojenie a boli podpísané zmluvy, SAL 1, SAL 2 o kontrole a obmedzení e, jadrových zbraní, ale aj konvenčných zbraní, a skončilo to nakoniec tým, že bolo vyhlásen, bol vyhlásený koniec studenej vojny. U nás to bolo tak interpretované. Ale ako to bolo chápané v Amerike, alebo ako to bolo prezentované aj cez médiá, aj e, z úst politikov, asi tým spôsobom, že Amerika tú studenú vojnu vyhrala. To je to podstatné, čo, čo si treba uvedomiť. Že teda oni sa pasovali do pozície víťaza. Že teda, spojený, že, že... Že teda Rusko kapitulovalo v tej uh-huh. studenej vojne a pristúpilo na podmienky, že nepotrebujú Varšavskú zmluvu. Uh-huh. Hej. O, o tom, že by sa malo rozpadnúť, aj na to nepadlo ani slovo. Bolo dohodnuté, že sa nebude rozširovať. Nakoniec aj tak z toho nič nebolo, na to sa ďalej rozširovalo. Čiže toto je veľmi dôležitý moment pre tú otázku, ktorú vy ste položili Američania sa skončením studenej vojny považovali za víťaza v to, mhm. to, tomto globálnom uh, meraní síl. A uh, to konec koncov by sme o tom hovorili už aj e, okrajov, aj v minulých reláciách, keď, keď som tu bol, že to konec koncov ich viedlo aj k tomu, že si mohli dovoliť porušiť postupinskú zmluvu, ktorá bola podpísaná po skončení druhej svetovej vojne, kde je jasne definované, že hranice štátov v Európe sú neporušiteľné, pokiaľ sa na tom nezhodnú mocnosti, ktoré podpísali postupinskú zmluvu. A to sa tiež nestalo. Amerika si tiež uzurpovala právo, že budú rozhodovať o tom, ako sa budú meniť hranice v Európe. A uzurpovali si to práve práve na základe toho, že sa považovali za víťaza studenej vojny. Čiže a naražate čo, na Kosovo teraz? Alebo... Naražam aj na Kosovo, naražam na rozpad bývalej Jugoslávie, naražam na, na zjednotenie Nemecka, naražam na, na rozdelenie Československa, naražam na rozpad Sovietskeho zväzu. A tieto, tieto krídla im narástli teda po, po studenej vojne. No, že vravíte, no, že... no, no samozrejme, hmm. pre, týmto si Američania ospravedlnili každú svoju účasť v tých krajinách, kde nejakým spôsobom došlo k zmene hraníc, ktoré boli vlastne garantované postupinsko nejakou mierovou zmluvou. Lebo všade nejakým spôsobom boli prítomní Američania. Čiže preto hovorím, že oni sa pasovali za víťaza studenej vojny a, a e, tým vlastne v ich ponímaní, v ponímaní tej vojenskej generality, to e, znamenalo, že teda skončila ďalšia vojna, a výsledky druhej svetovej vojny teda už nemusíme rešpektovať v tom ponímaní, ako to bolo postupíme podpísané a môžeme nejakým spôsobom podporovať zmenu tých hraníc my, pretože my sme, my sme výťazí. Mm. A e, v, tejto, v tomto kontexte by som ja, ja chápal všetko to, prečo aj dnešná vojenská generalita takýmto spôsobom sa k tomu stavia, prečo to takto vníma. Ale samozrejme, že to nie je len to. E, je neodmysliteľné k tomu patrí ďalšia vec peniaze, ktoré e, sa zarábajú na e, vojenskom priemysle, na predaj zbraní, to sú e, najľahšie zarobené peniaze za, v porovnaní ako s ostatnými produktami, ktoré je treba pre ľudí, pre ich život, s najmenšími nákladmi na výrobu. Naviac do vojenstva idú všetky najmodernejšie výskumy, ktoré sú vlastne prioritne určené preto, aby zjednodušovali život všetkým. Ale každý v podstate úspech vedy je prioritne aplikovaný do vojenstva. V Amerike určite. Ale aj u nás e, to tak bývalo kedysi, keď sme tu mali zbrojársky priemysel. Rusi to robia to isté. Hej? E, ale pokiaľ tu bude bipolárne rozdelený svet, e, kde existuje hrozba nejakého, získania nejakej prevahy tej jednej alebo druhej strany, tak to sa nemôže zmeniť. To jednoducho takto bude fungovať. Čiže a sú tam ďalšie e, faktory, ako napríklad, e, ja tomu hovorím, moderný neokolonializmus, hmm. teda prerozdeľovanie sféry vlivu jednotlivých mocností. E, krajiny, ktoré boli kedysi koloniálnymi krajinami, ktoré kolonizovali Afriku alebo Áziu, hmm. veľmi ťažko sa zmierovali s tým, že tam investovali nejaké peniaze, preto aby na to mohli zarábať a ťažko sa zmierujú s tým, že už na tom zarábať nemôžu. Čiže hľadajú sa nejaké nové formy. Všetky tieto konflikty, ktoré sú, je treba chápať aj, aj v tejto dimenzii, nielen v tejto. Jednak je to v tej dimenzii e, geopolitického zápasu medzi Amerikou a Ruskom, ale je to aj v tej dimenzii, čo sa týka ďalších mocností, ich vplyvu. Počkajte, teraz dostanete odo mňa strašne naivnú otázku, ja sa za ňu hámbim, ale musím, že a nejde o rozširovanie demokracie? <laughs> Najprv si musíme <laughs> zadefinovať, čo to je demokracia, kto ju ako chápe. Čo je tento náš systém liberálny, ktorý mm, máme, kde no, všetky, všetci ľudia majú právo, možnosť, slobodu rozhodovať sa, nikto nie je trestaný za vierovýznanie, sexuálnu orientáciu, slobodu slova a tak ďalej. Toto chceme predsa priniesť aj do iných krajín, kde dnes ľudia trpia, nemôžu sa slobodne vyjadrovať, ženy nemusia chodiť zahalené a tak ďalej, menšiny sexuálne sa musia báť za priznanie toho, že sú mek- a tak, a tak ďalej. Teraz, teraz ste povedali mnoho výrazov, ktorým možno ani sám neveríte, že sú no. eh, pravdivé. Preto som vravil, že eh, prepáčte za tú otázku, ale že, že nie je toto, že za toto bojujeme, nie? No. Však no. Západ ako ten, ktorý rozširuje demokraciu všade, kde príde, tak za toto bojuje. Za Ako za demokraciu, ktorá dneska je na Slovensku, ja ju nazývam pseudodemokracia, za túto demokraciu určite ja nebojujem. To nie je demokracia. Eh, nemôže to byť demokracia, keď nemáte vymožiteľnosť práva keď nemáte reálnu slobodu prejavu, e, pretože ako náhle by sa niekto chcel prejaviť, e, tak v prvom rade si musí položiť otázku, či ho to nebude stať zamestnanie. Ak by sa chcel prejaviť iným názorom, ako je ten názor, ktorý je akceptovateľný na tej jeho pracovnej pozícii. Hm. Eh, ja nebudem zachádzať do podrobností, ale poznám aj z minulosti veľa bývalých pracovníkov aj, aj na ministerstve alebo v iných funkciách v rámci štruktúr armádnych. A konec koncov dneska mám tiež nejaké eh, poznatky, aj keď nie, že by som chcel k ním sa nejak dopracovať, ale proste sa mi dostanú do uši. Mm. Viem, že to tak je, že ak kedysi platila za socializmu tzv. nedeliteľná veliteľská právomoc, tak z toho vyplývala aj zodpovednosť. Eh, čiže veliteľ mohol rozhodovať, ale za svoje rozhodnutia niesol aj zodpovednosť. Dneska eh, z pravidla sa veliteľia boja rozhodovať, pretože ich zodpovednosťou eh, by mohlo byť to, že by prišli o funkciu. Takže ja toto určite nenazývam ako... A to som povedal len dva príklady, hej? E, alebo určite len zanedbateľnú časť toho všetkého, čo by demokracia mala obsahovať. Vezmite si médiá akým spôsobom ehm, médiá skutočne zatajujú pravdu. Ľudia sa musia dozvedať mnohé informácie eh, rôznymi eh, inými cestami, či už je to cez sociálne siete, alebo je to cez eh, inú komunikáciu, dajme tomu, že niekoho pozná, čo ja viem, v Anglicku, ľudia dneska pracujú v Írsku, hej, v Amerike. Prichádzajú rôzne informácie. Vidíte teraz jedna mladá študentka, ktorá pracovala na na príprave predsedníctva Slovenskej republiky včera, čo zverejnili tie informácie mm-hmm. o, no, no. o, zneužívaní financií na, na tie podniky počas predsedníctva. Počas predsedníctva Slovenka, hej. Áno, A takých vecí sú tisíce e, každodenne. A e, k tým objektívnym informáciám, ktoré my by sme potrebovali z toho domáceho života vedieť, jednoducho vy sa k tým nedostanete, lebo vám ich nikto nedá. Nás tu budú zahlcovať kadečím, tamto záplavy teraz e, v Bristole, hej, tam plavajú auta po ulici. To je pre nás prioritná informácia, ktorá e, dostane oveľa viac priestoru ako informácie, ktoré ovplyvňujú reálny život našich ľudí na Slovensku. Takže aká demokracia? Ako my tu chceme hovoriť o demokracii, keď my tu máme e, armádu nezamestnaných, keď máme viac ako 300 tisíc mladých ľudí, ktorí odišli z tejto republiky, pretože tu nevideli svoje uplatnenie. Oni za to nemôžu, že tento štát dovolil e, zriadenie vysokých škôl, z ktorých nemajú uplatnenie oni za to nemôžu, že e, tu bolo niekoľko školských reforiem, ktoré viedli len k tomu, že je to stále horšie a horšie ľudia napríklad zo zdravotníctva, naše zdravotné sestry utekajú do Čiech, utekajú do Rakúska, k nám tu chodia Ukrajinci, Rumuni, doktori. No, no prečo asi? No jednak tí ľudia nie sú zaplatení, jednak nemajú vytvorené podmienky. Ja vám poviem vlastný príklad. No chodte, e, nech sa vám nebodaj, e, aby sa vám niečo stalo, že si zlomíte prst ako ja. A máte s tým potom nejaký problém doktor vám môže predpísať maximálne 10 procedúr na rehabilitáciu a potom musíte ďalšie 3 mesiace čakať, pretože poisťovňa im to nepreplatí ten výkon. Takže tu nie je e, otázka tak, či ten človek potrebuje tú zdravotnú starostlivosť, ale či štát na to chce uvoľniť peniaze. A štát tie peniaze na to uvoľniť nechce. Uh, mohli by sme Nej. skutočne diskutovať strašne dlho na túto tému. Mohli, ja už Takže počujem, demokraciu... Ja už ja... počujem kritikovať, počúvajte. Pán Marko, sloboda slova tu je, dôkazom toho je, že teraz môžete rozprávať to, čo rozprávate. A to, že tu nejakí chudáci nemajú peniaze a doktora a neviem, čo tu rozprávate, to je ich problém. To je ich problém, kto im za to môže, za ich, prepáčte, za výraz, za ich posrané životy? Kto tu môže za ich posrané životy? Uh... Toto, je, toto je protiargument týchto, týchto mudrlántov súčasných, ktorí hovoria o tom, že dnes nie je žiadny problém, že krásnu demokraciu, nádhernú demokraciu si žijete. A jediný, kto v tejto demokracii zavadza a prekáža, ste vy, sprostí konšpirátori, ktorí za všetkým vidíte problém, konšpirujete si hlúposti, ktoré nie sú pravdivé, ľudí stresujete, vymývate jej mozgy. Kto to je? Pán Koron, ja vám položím. Môžem vám ja položiť jednu Môžete, otázku? nech sa páči. <laughs> Keď toto hovoríte, my sme sa pred reláciou rozprávali chvíľku, a že teda, že slobodná slova, že tu môžem o tom rozprávať. Povedz si mi vlastnú skúsenosť tej relácie, do ktorej ste pozvaní. Ja aj môj, no, tak to je, e, myslíte tu za, začiatkom. Áno. Uh, no, <laughs> tak už keď sa pýtať, tak asi musím odpovedať, že ja som vlastne 8, asi 8. alebo z 9. decembra pozvaný na takú debatu, ktorú teraz neviem, kto to organizuje, nejaký human niečo, že na, na, na diskusiu na tému, prečo mainstreamovým médiám klesá počúvanosť a sledovanosť. A mňa tam pozvali teda ako tú stranu tých konšpirátorov alternatívnych polobláznov, ktorí teda majú povedať ten svoj názor na to, prečo sa toto deje. No a uh, má to moderovať nestranný moderátor uh, e, pán Havran. Gavran, že to nie je nestranný moderátor, <laughs> to je súčasť sporu Havrana, ale dobre. Uh, a mal tam pozvanie, podľa mojich informácií, pán Juraj Smatana, ktorého mnohí naši posluchači veľmi dobre poznajú. A keď sa Smatana dozvedel, že tam mám prísť, tak vyvíjal nátlak na, na organizátora tej akcie, že, teda, že čo toto má znamenať, že prečo tam takíto konšpirátori majú chodiť, čo to má znamenať. Vy si uvedomte, že tým, že si ich sem pozvete, ich legitimizujete a tá je tieho veci. No organizátorka tej akcie mu vraví, pán Smatana, nakoniec akože nemôžeme už ďalej diskutovať spôsobom, že teda budeme sa o nejakom probléme baviť tým, že si tú protistranu nepozveme. Nakoniec teda podľa tých mojich informácií je to tak, že Smatana tam nakoniec v tej diskusii nebude, a ja by som tam teda mal byť, ale zatiaľ neviem, kto bude ten môj, ako tá protistrana. Zatiaľ viem, že tam bude <laughs> protistrana moderátor, ale neviem ešte, kto k nemu príde. Že toto je to, čo sme sa vlastne bavili. Takže pred, ste si odpovedal vlastne sám na tú otázku, ako to s tou demokraciou u nás vypadá. No, podstate áno, ja som len teda chcel byť chvíľu ten advokát diabla, aby ste teda vy museli odpovedať, že ako to vy vidíte. Dobre, ale zase, toto nie je téma, hoci hrozne rád by som sa s vami o tejto veci rozprával, ale by som dve otázky ešte k tomu Trumpovi, tak tá druhá, že ja rozumiem tomu, že, že, že prezident napriek tomu, ako to veľko lepo znie, honosne, takže naozaj prezident Spojených štátov nerozhoduje o všetkom. Ja viem, že je tam Senát, že je tam teda kongres, Horná komora, Dolná komora, neviem čo všetko, že oni rozhodujú a tak ďalej. Ale vy ste niečo v tom zmysle povedali, že, že on ešte akoby bude dotlačený niekým, niekde, aby niečo proste urobil inak, iných poradcov a tak. A že e, ja rozumiem, že nemôže o všetkom rozhodovať, ale nerozumiem pojmu, že bude niekým dotlačený. Kto má tu moc dotlačiť? prezidenta do toho, aby si vybral za poradcov niekoho, koho nechce. Nebavíme sa teraz o kongrese, o týchto demokratických veciach, ktoré nejako v rámci e, systému demokracie v Amerike fungujú, ale bavíme sa o iných veciach, že keď vrajete, že ho niekto niekam dotlačí, tak kto je ten niekto, kto ho môže dotlačiť, robiť ako víťaza prezidentských volieb rozhodnutia, ktoré on nechce robiť? No pozrite sa na to, samozrejme existuje strašne veľa metód. Také tie sofistikované metódy, o tých sa tu ani nechcem rozprávať, ktoré sú používané konšpiratívne, sofistikované metódy, ale keby ste sa na to opýtali mnohých bývalých prezidentov Spojených štátov alebo možno aj našich, tak by vám možno povedali niektoré konkrétne prípady. Pozrite sa, Trump má, už sme o tom hovorili, má svoje finančné impérium. Uh, on ho nevybudoval pre seba, alebo iba pre seba, alebo len preto, že by chcel teraz ho rozdať. E, predovšetkým bude chcieť zabezpečiť svoju rodinu. Čiže ak nejakým spôsobom aj ako prezident e, Spojených štátov, aj keď on osobne bude mať potom aj po skončení mandátu garantované určité výsady, lebo tam americký prezident zostáva prezidentom do smrti, ale E, má, svoje, má svoju rodinu, má svojich 5 detí, ktoré čaká nejaká budúcnosť. A v prípade, že by to naozaj mohlo vážnym spôsobom ohroziť jeho rozhodovanie alebo dosadzovanie ľudí záujmy tých, ktorí rozhodujú o americkej politike, a to sú predovšetkým oligarchovia, tak sú schopní urobiť čokoľvek, aby mu dali najavo, že jednoducho oni to rešpektujú, že je prezidentom, ale on musí rešpektovať aj to, že ak e, má záujem, aby jeho rodina ostala zdravá, hmm. alebo aby nejakým spôsobom po skončení e, jeho prezidentskej e, avantúry jeho deti nejakým spôsobom na to nedoplatili, tak zachádzame do takých veľmi, hey, va- veľmi vážnych vecí, ale e, takéto praktiky určite sa používajú. No, Úplne naozaj. Posledná otázka, potom máme pesničku a prejdeme k našej téme. Že... No dobre, ale ja chcem teraz s vami nesúhlasiť, lebo to by sa asi ľudia zbúrili, keby sa stala taká vec, že pre víťaza prezidentských volieb, viem, na čo ste narážali, že teda niekto mu takýmto niečím vyhrozuje a reálne, keby ich Trump nepočúval, neviem si predstaviť, že by ho teraz odstránili, veď to by bola vzbúra v Amerike. Však tí ľudia by sa vzbúrili, keby sa takéto niečo stalo. Nie? Pozrite sa. Prezidenta Kennedyho tiež odstrelili. Spáchali na neho atentát. E, vo svete bolo spáchaných mnoho atentátov na rôznych prezidentov. E, možno boli nejaké aj, aj vzbúry, nejaké protesty, ako v tých prvých, ako tie prvé reakcie, ktoré potom dozneli. E, boli aj iné prípady. Zahynula princezna Diana, vieme akým spôsobom, e, zrútilo sa lietadlo s vojenskými, vysokými štátnymi a vojenskými predstaviteľmi. Neboli žiadne zbúry. Boli nejaké reakcie, boli rôzne teórie, e, dlho sa o tom rozprávalo, písalo sa v rôznych časopisoch, e, bolo uverejnených množstvo teórií, ale zmenilo sa niečo? Malo to nejaké Eh, naozaj zásadné dopady na to, aby sa svet zmenil? Myslím si, že ani v tomto prípade, nech by sa udialo čokoľvek, tak... To eh, nakoniec vyšumí. Hej. Nakoniec to vyšumí. <laughs> Dobre. Nevedel som, že túto úvodnú štvrť hodinku a viac, čo štvrť, tri štvrte hodinku sa budeme debať o týchto veciach, ale aspoň z môjho uhla pohľadu ma to vôbec nemrzí, lebo uh, Eh, mám pocit, že teda poslucháčovi Marekovi sme vrchovatou mierou, teda z vašej strany odpovedali na to, čo sa pýtal. A teda dozvedeli sme sa aj iné veci, ktoré konec koncov nehovoríte len vy, ale zaznievajú v tomto rádiu často. A som rád, že ste ďalší, ktorý to tu otvorene pomenoval. Tak dajme si pesničku a po nej teda pôjdeme k problematike vojnových veteránov. Mm. Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá, jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla a začala si pokradmu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní. Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do naha vyslečený. Na její blůzku si její brož fešácky připla. Pod paží stříkla si její dezodoren. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla plivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí. Vždyť lež je to všechno, alež taky Míša ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda. Ostatně cizí šmouhy přišilí. nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesli pryč. Lec, který hlupák se do dnaška za pravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři. A ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří. A dřív, než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež. Tak, príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii. Aj by sa patrilo povedať, že <laughs> to téme vojnoví veteráni, ale zatiaľ teda, hoci už máme v podstate prvú polku relácie takmer za sebou, tak zatiaľ ešte v tejto téme nepadlo nič. Ale to vôbec nevadí, pretože človek, ktorý tu so mnou sedí, má ku nám dvere do rádia Slobodný vysielač otvorené vždy a vôbec nevadí, ak túto tému dnes nerozoberieme úplne celú. To si myslím, že ani vlastne v jednej relácii nejde tak či onak, takže my si pokojne môžeme dať potom pokračovanie. No a keď už toho človeka spomínam, tak patrí sa predstaviť ho opäť pre tých, ktorí možno ste prišli trošku neskôr k našej relácii. Tým môjim dnešným hostom je plukovník vo výslužbe Pavol Marko, vojenský vyslanec Slovenska v Srbsku, bývalý teda bývalý prezident Únie vojnových ved veteránov. A to je práve vlastne dôležité povedať v súvislosti s tou našou dnešnou témou. Tak ideme sa baviť o veteránoch. Tá prvá otázka taká osobná, že prečo vás predstavujem ako bývalého, e, ako bývalého prezidenta? Prečo nie súčasného? No asi preto, že ste bývali, to je jasné, ale no, áno. tak inak, že prečo ste bývali? Áno. No tak e, možno by bolo treba najprv povedať, že čo to vlastne Únia vojnových veteránov je, aby ľudia mali predstavu. Eh, Únia vojnových veteránov bola založená ako občianske združenie v roku 1999 pod pôvodným názvom UN Veterán Slovakia. A v roku 2011 po zhruba poročnej diskuzii na základe objektívnych potrieb eh, sme dospeli k presvedčeniu, že vzhľadom k tomu, že Slovenská republika sa zúčastňuje aj v iných misiách, ako sú misie OSN, teda nielen modré barety, ale aj iné barety. E, ak chceme, aby členskú základňu tvorili aj títo ľudia, tak sme proste pristúpili k tomu, že treba zmeniť názov a zhodli sme sa na tom, že Únia vojnových veteránov e, dostatočne bude vystihujúcim pojmom, ktorý bude charakterizovať túto kategóriu ľudí, novodobých vojnových veteránov, aj z toho dôvodu, že v roku 2003 bol parlamentom Slovenskej republiky prijatý zákon 463 o vojnových veteránoch. No a je prirodzené, že v takýchto organizáciách proste za tú dobu existencie dochádza aj k výmene mm, vedúcich predstaviteľov, tak ako v každej zdravej organizácii. E, my na rozdiel od našich politikov e, si nebudujeme svoju pozíciu, takže to má byť nejaká, nejaká doživotná funkcia. A e, z viacerých dôvodov. A jedným z tých dôvodov je určite aj to, že to je dobrovoľná činnosť. Mm-hmm. Čiže my nemáme žiadnych platených funkcionárov. Ale aj z toho dôvodu, že je treba objektívne priznať, že môžu prichádzať ľudia, ktorí môžu mať jednak e, viacej skúseností, alebo lepší imič, alebo lepšie možnosti posúvať tie záležitosti veteránske dopredu. A v tomto prípade Eh, ja som sa rozhodol v roku 2015 ukončiť mhm. pôsobenie vo funkcii prezidenta Únie vojnových veteránov práve preto, že som videl, že eh, zotrvávanie mojej osoby v tejto pozícii eh, môže byť do budúcna pre túto organizáciu prekažkou. Dobre, na túto otázku mi nemusíte odpovedať, nie je zase tak podstatná, ale teraz je tam podľa vás človek, ktorý teda tie schopnosti má lepšie ako vy, možno aj ten imič lepší. Hej, hej. No tak e, pozrite sa, náš súčasný prezident e, e, je generál Boris Ďurkech a v súčasnosti zastáva funkciu predstaviteľa Slovenskej republiky v OSN v New Yorku. Hmm. Takže tým je, myslím, povedané no všetko. Tak, minimálne pre tých z nás, čo sme ešte vojnu stihli, tú klasickú vojenskú základnú službu, tak my vieme, že generál je viac ako plukovník. Už je vyššie nad plukovníkom. Aj keď ešte tí generáli sa, ešte sa delia na armádny generál, neviem, aký pol, už si nepamätám generálov, ale viem, že je to viac ako plukovník. Brigádny generál Boris Brigádny, tak. Áno. A, dobre, ja som tú dnešnú tému nazval spôsobom, že zabudnutí generáli. Už ten Veterán. E, veteráni. Už ten samotný názov akoby trošku naznačuje e, akoby to, že sa na túto tému nejak zabúda, ale teraz mňa berte ako človeka, ktorý do tohto vôbec nevidí. Ja sa mám o tom s vami rozprávať. Možno to tak vôbec nie. Možno som dal úplne zlý názov. A, tak teraz moja úvodná otázka k tejto téme. Je to naozaj tak, že e, problematika vojnových veteránov je naozaj v rámci nejakého spoločenského vnímania na chvoste záujmu? Bohužiaľ musím konštatovať, že napriek tomu, že v poslednom období dochádza k určitým zlepšeniam, o ktorých by sme potom mohli hovoriť, mm. je to tak. E, kategória novodobý vojnový veterán je v prevažnej väčšine obyvateľstva neznámym pojmom. A aj pre tých, pre ktorých je tento pojem známy, okrem tých, ktorých sa to priamo dotýka, teda okrem vojnových veteránov, Eh, častokrát je táto kategória ľudí eh, označovaná rôznymi nálepkami, ktoré určite nie sú lichotivé pre mnohých. Možno s výnimkou eh, rodinných príslušníkov alebo, alebo známych alebo priateľov, ktorí poznajú týchto ľudí, týchto novodobých vojnových veteránov. A to je práve dôsledkom tej podstaty, tej otázky, ktorú vy ste položili, že sú neznámi tí, tí veteráni, že sa o nich nevie. A e, ja, ja si myslím, že budeme mať priestor o tom, aby sme hovorili o tých príčinách, prečo to Hej. tak je, ale veľkou mierou samozrejme e, ja osobne by som to pripisoval aj rezortu obrany. A dostaneme sa k odpovediam na tieto veci, ktoré ste tu teraz načetli, ale my na úvod vlastne musíme vedieť, to by tak vždy sa patrilo, aby sme vedeli, o čom sa vlastne bavíme. Tak používame tu výraz vojnoví veteráni, na ktorých teda sa ste potvrdili, že zabúda. Vy ste tu použili výraz dokonca, že novodobí veteráni. Tak o kom sa vlastne teraz bavíme? Lebo pre mňa a aj pre mnohých poslucháčov, ktorí teraz počúvajú, keď sa povie slovo vojnový veterán, tak, tak my si predstavíme nejakého pána v rokoch, ktorý má, neviem, 90 rokov a viac, ktorý sa zúčastnil bojov v druhej svetovej vojne. To je taký ten klasický protifašistický bojovník, ktorý je, je zaregistrovaný niekde v zväze protifašistických bojovníkov. Ešte by sme si mohli predstaviť nejakých veteránov z prvej svetovej vojny, ale to už je nereálne, lebo tí už nežijú, alebo teda predpokladám, že už nikto nežije. Čiže predstava vojnových veteránov v spoločnosti, aspoň to vnímam cez svoju cez svoj pohľad je tá, že o vojnových veteránov sa bavíme o tých, ktorí bojovali v prvej, respektíve v druhej svetovej vojne. Vy vravíte o nejakých novodobých vojnových veteránov, tak o čom sa teraz bavíme? Kto sú vlastne vojnoví veteráni? Áno, toto vnímanie je z veľkej časti e, obyvateľstva Slovenskej republiky absolútne prirodzené, normálne. A vyplýva aj z toho, čo sme už povedali, že zabudnutí veteráni, teda tí v tomto prípade novodobí vojnoví veteráni, no práve preto, že sa o nich nehovorí, malo sa o nich vie, napriek tomu, že my robíme množstvo aktivít, aby sa to zmenilo, ja ich potom niek- niektoré spomeniem, ale e, vrátim sa k tomu, čo som už povedal. V roku 2003 bol mm, Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon o vojnových veteránoch. Podľa tohto zákona postavenie e, vojnového veterána je možné priznať. A je tam niekoľko kategórií občanov Slovenskej republiky, ktorým toto postavenie je možné priznať. Mhm. Predovšetkým sú tam viaceré kategórie, ktoré sa vzťahujú práve na to, čo ste hovorili vy tak ako to chápu mnohí aj naši posluchači alebo väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky, že sú to veteráni z čias druhej svetovej vojny, teda tí, ktorí bojovali proti fašizmu. Ale e, aj z tej druhej svetovej vojny vo svete tých veteránov chápu inak, ako my to teraz hovoríme, lebo tam chápu veteránov na obidvoch stranách. Teda nie len tých, ktorí bojovali proti fašizmu, ale veteránmi sú aj tí, ktorí prežili tú vojnu E, z tých, ktorí bojovali na strane toho fašistického Nemecka. Lebo aj to sú vojnoví veteráni. A oni majú tiež nejaké výhody? No, o, vý, o, výhodách, o výhodách by som nehovoril, ale takéto to uznanie, predovšetkým pre tých, ktorí padli, aj na Slovensku máme už viacero takých príkladov, že boli odhalené nemecké vojenské cintoríny pre nemeckú armádu. Mm-hmm. Hej? A to nie, a to nie je len na Slovensku. Pripomínam, že Samozrejme, v Rusku by sme to asi ťažko hľadali, ale aj tam sa nájdú príklady. Napríklad e, na Ukrajine pred asi 4-5 rokmi, už neviem presne, sme boli odhalovať e, pamätník e, slovenským vojakom, ktorí bojovali na strane hitlerovského Nemecka. To je vlastne v tých začiatkoch Áno, vojny. Zo, zo slovenskej mhm. zabezpečovacej divízie. Mm. Hej. Takže takto ľudia chápu tých e, vojnových veteránov a takto sú kategorizovaní aj v tom zákone 463. Ale tam sú kategorizovaní tí, ktorí teda bojovali proti fašizmu. Či už to boli partizáni, alebo to boli príslušníci Československej armády na území Slovenska, alebo príslušníci Československej armády v zahraničí, alebo e, to boli dobrovoľníci, ktorí bojovali od roku 1936 e, v Španielsku proti Frankovi. A je tam jedna výnimka, Čiže eh, ešte aj oni do toho spadajú áno, počas áno, občianskej vojny? Áno, áno, ešte aj títo padajú do, mm-hmm. do, pod, ten, pod jurisdikciu toho zákona 463 o vojnových veteránoch. Výnimka je tam mm, eh, Štefánik, generál Štefánik z prvej svetovej vojny, ktorému bol priznaný eh, štatút vojnový veterán in memoriam to je vlastne jediný mm-hmm. z mhm. prvej svetovej vojny. A potom to pokračuje teda tým, tým Španielskom a druhou svetovou vojnou. Mm-hmm. A poslednou kategóriou sú novodobí vojnoví veteráni. Aha. A tí novodobí vojnoví veteráni sú všetci tí, ktorí splnili podmienku tohto zákona, že pôsobili e, ako príslušníci e, slovenských ozbrojených síl v zahraničí, v zahraničnej misii, najmenej 90 dní. Každý takýto človek má z tohto, podľa tohto zákona právo požiadať o priznanie postavenia vojnového veterána. Mhm. Takže toto sú novodobí vojnoví veteráni. Čiže vy ste vlastne povedali teraz, že vojnovými veteránmi nie sú len veteráni, z, ani nie, že z prvej, tý, vôbec nie, ale že nie len tí z druhej svetovej vojny a trošku predtým, čo bola ešte, ešte občianská vojna v Španielsku, ale že zároveň vojnovými veteránmi sú po 89. aj tí, ktorí slúžili v rôznych e, zahraničných vojenských misiách. Aj pred 89. Aj pred 89. Ano. No ale tak, ale pred 89. asi neslúžili vo vojensk- v zahraničných misiách. Akože by nie. Kde? Prvá misia, ktorá bola vlastne ako mierová misia OSN, bola e, v roku 1946 založená vo Francúzsku. Bola to misia UNRA. Aha. A tam boli tiež slovenskí vojaci a práve táto misia e, mala to poslanie, e, ktoré aj my, vojnoví veteráni, by sme vnímali ako, ako opodstatnené. Táto misia vlastne vznikla preto, aby títo vojnoví veteráni pomáhali e, jednak likvidovať následky tej druhej svetovej vojny a súčasne zachovať pamiatku na tých, ktorí v tej, v tej vojne zahynuli ale likvidovať následky pre všetkým tým, že sa mali postarať o vdovy, siroty. Toto bolo poslanie tej, tej misie. Predovšetkým toto bolo to poslanie. Samozrejme aj sanácia niektorých vojnových škôd, hej, kde, sa, kde sa mhm. podielali na opravách napríklad príbytkov a, alebo ciest a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže e, potom samozrejme e, boli to ďalšie misie, napríklad vojna v Koreji. Boli to e, rôzne misie v Afrike, kde sa Československo tiež zúčastňovalo, dajme tomu len ako pozorovateľmi, ale mhm. zúčastňovalo sa. Čiže netreba to vnímať, že... Tí... Iba, ja, som to tak bral, že iba po 89. Eh, sa začalo nie, nie. takže už aj predtým boli. Pokiaľ niekto preukáže, že aj pred 89. bol uh, vyslaný ako československý vojak uh-huh. uh, na viac ako 90 dní, tak má, tak má štatút vojnového. Má právo ak, ak požiadať chce... o priznanie postavenia vojnového veterána. Čo to pre neho znamená, keď sa stane vojnovým veteránom? No pre neho to znamená predovšetkým to, že bude registrovaný ako vojnový veterán, že mu teda bude vydaný preukaz a odznak <clears throat> vojnového veterána, to je vlastne medaila vojnového veterána. No a samozrejme, že v zmysle tohto zákona a neskorších novelizácií, zatiaľ teda bola jedna, ja očakávam, že bude potrebné oveľa väčšiu novelizáciu toho zákona urobiť. E, prináležia mu niektoré benefity, ktoré sú vojnovým veteránom priznávané. A tu by som sa možno to chcel trošku pozastaviť, lebo treba zvýrazniť e, túto skutočnosť, že novodobí vojnoví veteráni sú v podstate v rámci zákona 463 o vojnových veteránov dis, e, diskriminovaní, diskriminovanou kategóriou, oproti tým starým veteránom, e, vnímaným viac menej ako slovenský e, zväz protifašistických bojovníkov. No. Pretože, to som rád, že s týmto začínate. Pretože e, táto kategória má, okrem toho, že bol zákon 255 od roku 2015 alebo 14, aby som nezavádzal, ne, neviem presne, e, nový zákon, e, podľa ktorého je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov organizáciou dotovanou štátom. Čiže čo to znamená? Že v rozpočte ministerstva vnútra Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ako vojnoví veteráni, keď to vezmeme podľa zákona 463, majú štátom pridelené finančné prostriedky, ktoré sú určené jednak, aby mohla fungovať ich štruktúra, ale predovšetkým, aby mohli realizovať svoju činnosť. Žiadna iná organizácia, čo sa týka novodobých vojnových veteránov, takéto privilegium nemá. Čiže v zmysle e, tohto zákona 463 novodobí vojnoví veteráni sú štátom diskriminovaná kategória. E, no, dobre, len nemyslel som si, že túto tému otvorím hneď teraz, lebo ešte tam je e, veľa iných podstatných otázok, ale dobre, že hm. tí protifašistickí bojovníci, na, na úkor ktorých ste teda vy novodobí e, hovoríte diskriminovaní, tak takto by som vám povedal, že no dobre, ale tí protifašistickí bojovníci nasadzovali život. V čase druhej svetovej vojny, keď sa bojovalo oni reálne bojovali. Oni, oni riskovali životy. No a vy, tí, ktorí ste už po druhej svetovej vojne, nie len po tom 89., ale aj po tých mierových misiách, ktoré boli pred 80., tak tam už nešlo o boje, to už išlo o rôzne mierové misie, ja neviem, teraz mi napadá mierová misia na Cypre, kde teda sa predtým byli Turci s, s Grékmi, ale keď tam prišli Slováci, tak už sa tam nebojovalo to sa nedá ani, len porovnať s tým, čo sa tu dialo počas druhej svetovej vojny. Keď, teraz mňa berte ako advokáta diabla, že vy keď poviete, že my novodobí sme diskriminovaní na úkor uh, protifašistických bojovníkov, to je niečo nehorázne. Vy chcete tvrdiť, že vy ste diskriminovaní na úkor tých, ktorí reálne, reálne uh, Eh, nasadzovali vlastné životy na úkor vás, ktorí ste životy nikdy nenasadzovali, novodobých veteránov v mierových misiách? Dobre, že ste túto otázku položili, lebo táto otázka rezonuje dokonca aj v samotných štruktúrach Slovenského zväzu protifašických bojovníkov od niektorých ľudí, aj keď je treba povedať, že vrcholový manažment tejto organizácie eh, má už trošku iný názor, lebo sme na to mali množstvo debat. No pozrite sa, Niekoľko nepresností zaznelo v tej otázke. A prvá nepresnosť je v tom, že e, porovnáte, porovnávate neporovnateľné. Keď sa rozhorí vojnový požiar, tak tam už jednoducho tí, ktorých sa to týka, nemajú na výber. Teda krajina, ktorá je zachvatená vojnou, je automaticky odsudená k tomu, že všetci bojaschopní muži sú povolávaní na obranu alebo proste na, na tie vojenské účely. Čiže vy vravíte, to... že tí protifašistickí bojovníci, že to nebolo ich rozhodnutie, ale no, to museli robiť? No a ja sa vás opýtam, a mali na výber? Už sme tu, už sme tu hovorili o tom, že slovenskí vojaci boli e, súčasťou e, hitlerovskej e, armády. Koalície nekej. No? Koalície. Áno. Hej? Ako, dá sa povedať, ako spojenec. A boli posílani na východný front. A to by sme sa mohli vrátiť aj do čias prvej svetovej vojny, kde by som vám to vedel tiež približiť, ale zostaneme len u tej druhej svetovej vojny. No, e, prečo to tak bolo, prečo my sme boli v tej e, koalícii hitlerovského Nemecka, nebudem to rozoberať. Faktom je to, že jednoducho je množstvo aj, aj filmových dôkazov, aj dokumentárnych dôkazov o tom, že tí ľudia, ktorí sa chceli vyhnúť tomu, aby išli, aby boli nasadení, tak, tak sa skrývali, utekali však kto boli partizáni? No to boli tí, ktorí sa vyhli tejto povinnosti. Proste nechceli ísť bojovať za, za, Neme, za Nemecko, tak ušli dohovor. Boli partizáni. Kto boli tí, ktorí prebehli do Československej armády e, e, budovanej e, v Sovjetskom zväze vtedajšom. No to boli tí, ktorí prebehli, predovšetkým tí, ktorí prebehli z tej slovenskej armády, ktorá bola nasadená proti Červenej armáde. A samozrejme neboli to len Slováci, boli to aj Češi a Česi a Slováci spoločne potom vytvorili prvý Československý arbátny zbor. Ale predovšetkým to bolo z týchto ľudí. Z ľudí, ktorí ušli predtým, aby mohli slúžiť tomu fašistickému Nemecku. Čiže ja sa vás pýtam, mali na výber? No nemali na výber. Buď sa boli postavení do, na frontovú línu za jednu stranu, alebo sa rozhodli, že idú... No, na tú, tak na, mali na výber. Na Mohli tú... si vybrať z dvoch možností. Že to je na výber. Ale nie? proti tej puške ostali tak či tak. No proti puške ostali, ale mali na výber vybrať si stranu, no, za ktorú... Mohli si vybrať stranu, no, tak. No. A teraz sa dostanem k tomu podstatnému, že tí novodobí vojnoví veteráni nenasadzujú životy. A kto vám toto povedal? Že nenasadzujú životy. Uh... My, uh, ja, ja to dokončím. Dobre, kľudne. My dneska máme už 57 padlých v mierových misiách a operáciách od roku 93. 57. Za posledné 3 roky, chvala Bohu, nebol, nebol žiadny ďalší. Ale eh, je treba rozlišovať eh, samozrejme, že aj v týchto misiách a operáciách ja sa s mnohými nestotožňujem. Nestotožňujem sa eh, s misiou v Iraku. Nestotožňujem sa s misiou v Afganistane. Lebo to sú misie, ktoré svojím spôsobom, my sme už o tom aj v minulých reláciách hovorili, ktoré svojím spôsobom e, zapadajú do toho geopolitického zápasu o e, získanie e, prevahy na, na strane Ameriky a Ruska. Alebo aj iných mocností ďalších, či to je Anglicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko. Lebo keby sme chceli rozobrať všetky konflikty v Afrike alebo na Blízkom východe, tak samozrejme e, by sme tam našli aj e, iných, ktorí chceli byť lídrami, aj dneska to tak je. Ale e, tí ľudia, ktorí tam išli, naši vojaci, do týchto misií, tak išli už na základe toho, že existovala legislatíva, že ich bolo tam možné poslať. Z pravidla je to hovorené tak, že sa tam hlásia dobrovoľne. Tak, tak je to verejnosti tlmočené. Tak to vnímam že, ja. No. Že tam idú dobrovoľne. Že, to, to tak beriem, že sa oni tak sami rozhodnú. Ale a... ja by som nerád hovoril za kohokoľvek tu. Ja len budem tlmočiť to, čo som počul aj od našich členov. Čiže nechcem si nič vymýšľať. Uh, jednoducho prax je asi taká, že mnohí tí, ktorí dneska v súčasnosti sú rekrutovaní, tak sú rekrutovaní s tým, že musia počítať, že budú vyslaní do niektorej zahraničnej operácie. A ozbrojené sily Slovenskej republiky, konec koncov to nie je žiadnym tajomstvom, za posledné roky sú budované výlučne podľa modelu, ktorý má zabezpečovať plnenie našich záväzkov e, v rámci začlenenia do NATO. Čo to znamená plnenie našich záväzkov? E, však si pozrite všetky tie misie, aké úlohy tam naši vojaci chodia plniť. E, či už to bolo od e, UNPROFORu, aj keď to by som samostatne chcel povedať, čo sa týka prvej misie v roku 93 UNPROFOR, ale tie posledné misie. Dnes my hovoríme, že posielame špecialistov. No áno, posielame špecialistov, ale posielame špecialistov rangu ako pluk špeciálne, určenia, špeciálne zo určenia zo Žiliny ktorí tam robia strážne, strážne úlohy. Zabezpečujú konvoje, strážia objekty, pretože sú na, na špeciálne úlohy. Takto chápu naši koaliční partnery, našich profesionálov na špeciálne úlohy. A samozrejme, že iná kategória sú tí, ktorí chodia tam ako e, pyrotechnici na, na odmiňovanie No, ženisti, nie? E, ženisti, áno. Tak ale hlavne pyrotechnici dneska. Lebo ženisti to je širší pojem. Ženisti, ženisti robia aj iné veci, samozrejme. Stavajú mosty. Stavajú mosty a opravujú cesty a tak ďalej, tak ďalej. No, takže e, predovšetkým takýmto spôsobom sú dneska príjmaní e, noví profesionálni vojaci do ozbrojených síl, že s týmto musia rátať. Ak e, niekto tvrdí, že tam idú dobrovoľne, viete, tak jemu je povedané, no tak buď tam pôjdeš, alebo jednoducho odmietol si splniť rozkaz a dovidenia. Hmm. A teraz si vezmite, že ten mladý človek, a je veľa takých, ja nechcem hovoriť percentuálne, ale je strašne veľa takých, ktorí do armády idú len preto, aby nejakým spôsobom zabezpečili svoju existenciu, existenciu svojich rodín. A paradoxne neuvedomujú si to, že to nikto nezverejní taký údaj je viac ako 50% na rozvodovosť tých, ktorí odchádzajú do misií. Lebo tá odlúčenosť, to, to sú prevažne mladé rodiny, to sú matky s malými deťmi. Tá odlúčenosť 6-mesačná e, v mnohých prípadoch dneska aj z iných dôvodov e, spoločenských, sociálnych, e, neviem ešte akých, kultúrnych, proste aj preto, že ministerstvo tomu nevenuje potrebnú pozornosť, aby sa tým rodinám venovalo počas vyslania týchto ľudí, tak dochádza naozaj takéto veľkej rozvodovosti. A nie je to životná trauma? A viete, sú ľudia, ktorí hovoria, že tam idú zarábať veľké peniaze. Áno, to, to ste je, mi teraz zobrali vietor z plachiet. To, to je, no, to ale, ale, ale to je argument, ktorý je všeobecne známy. <clears throat> viete, opýtajte sa tých, ktorým tam zahynul syn, manžel, otec že či sú to také peniaze, ktoré stáli za to, aby do smrti počas celého svojho ďalšieho života žili s týmto vedomím, že ich otec alebo manžel odišiel do nejakej misie zarobiť peniaze a už sa viacej nevrátil. No, Zatiaľ, zatiaľ takto, že to, to nie je dôležité, aby mňa ste dnes tu presvedčili. To, to vôbec nie je dôležité. Ale zatiaľ ešte stále budem zotrvať na tom postoji, ktorý mám, že, že budem s vami nesúhlasiť, lebo Dobre, chápem to, že ste povedali, to je pre mňa nová informácia, ktorú, ktorú chápem, je to dobrý argument, že, že nemožno zrovnávať novodobých vojnových veteránov s tými spred, teda po, počas tej druhej svetovej vojny, lebo oni nemali na výber, museli bojovať. Dobre. Nechali ste ma to dopovedať. Ja som no, vám to chcel... prepáč, dobre, Ja, ja som vám to Do, chcel dobre, dopovedať. Povedzte. Dobre. ja som sa práve k tomu chcel dostať, čo ste teraz chceli povedať. Že treba si uvedomiť jeden fakt. My nie len, že sme súčasťou e, tej aliancie vojenskej, ktorá ale to nie je len NATO, je to aj Európska únia, je to OBSE, ale stále je to aj OSN, kde naši vojaci chodia do misí. Ale poviem vám to na takomto príklade. No. Viete, keď sa rozhorí požiar, tak ho treba lokalizovať, treba ho zásiť. Ak to neurobíte, tak vám všetko zhorí. A vojnu treba vnímať ako požiar keď ten požiar, ako bol druhá svetová vojna, rozhorel do takého meritka, že sa stala celosvetovým konfliktom, tak tam jednoducho tam už sa nedalo nič robiť. Tam už sa museli všetci proti tomu spojiť, aby ten požiar uhasili. Ale nie je správne, aby ak sa rozhorí nejaký plamienok, aby sme ho včas uhasili, aby sme ho včas lokalizovali, aby sa ten plamienok nerozhorel do takéhoto požiaru? Ja to vnímam ako prevenciu proti novým vojnám. A keď hovorím prevenciu, tak tým chápem predovšetkým mierové misie. A teraz sa dostávam k tej misii UMPROFOR, pretože misiu UMPROFOR v plnom rozsahu chápem ako preventívne opatrenie medzinárodného spoločenstva a organizácie Spojených národov, pretože aj prvá, aj druhá svetová vojna rozhorela na Balkáne. Rozpad bývalej Jugoslávie a vojna bývalej Jugoslávie bol plamienok, ktorý jednoducho bolo mementom aby ten plamienok sa nerozhoril do nekontrolovaného požiaru po tých skúsenostiach z prvej a druhej svetovej vojny. Čiže mierová misia na Balkáne, misia UMPROFOR, bola misia, ktorá bola nasadená do reálnej vojny, ako aj mnohé iné misie. Takže ak ste hovorili, že im, že im nič nehrozí, nie je to pravda. Boli nasadení do reálnej vojny, boli každý deň v reálnom ohrození svojich životov, títo ľudia. A keby ste si ich sem zavolali, tak by vám vedeli rozprávať také príhody, že by ste tomu nechceli veriť. Ja vám potom poviem nakoniec jeden príbeh. Uh-huh. Uh, takže z tohto pohľadu odpovedzte si na tú otázku sám. Čo, no, je, čo je lepšie? No ja vám budem teraz protirečiť. Je, je, je lepšie ten plamienok uhasiť, aby sa nerozhorel, alebo ho nechať rozhoreť a potom na to doplatíme všetci. Trošku ste mi zobrali vietor z plachet s tým, že ste povedali, že s vojnovými vysiami v Iraku a v Afganistane nesúhlasíte. Áno. Tam som vás chcel chytiť. Ale poviem vám moju skúsenosť, čo ja viem zase. Ja viem podľa informácií z dobých zdrojov, že dnes je o zahraničné misie v slovenskej armáde boj. V zmysle, že napríklad keď spomínate špeciálny pluk, e, pluk špeciálneho určenia v Žiline, že sa bojuje o to, kto môže ísť a kto sa tam dostane, pretože ľudia, ktorí odídu na pol roka do Afganistanu, si po pol roku stavajú domy. Tým chcem naznačiť, že je to tak dobre platená vec, že tam odchádzajú, pretože vedia, že keď sa stade vrátia, tak si jednoducho finančne neskutočne prilepšia. Čiže e, chcem s vami nesúhlasiť, že, že nie je to tak, že mladí chlapci, ktorí sa rozhodnú, ísť, ja neviem, že, že budú vojaci, že teraz chudáci trpia, že kedy ich kto povolá do zahraničnej misie. Nie, ja, ja mám skúsenosť, alebo teda vedomosť, že sa o tieto posty doslova vojaci bijú, lebo je to neskutočne výnosná záležitosť. Čiže ja, ja budem teraz zlý na vás, že ja mám tú vedomosť, že naši vojaci sú dnes žoldnieri, ktorí to robia za neskutočné prachy. Neskutočné prachy, kedy si, opakujem, za pol roka v Afganistane postavíte dom. A keď jednoducho v tom Afganistane, áno, je to nebezpečné, lebo teraz, ja neviem, že Taliban vždy na jar vyhlási ofenzívu, tak nie je to celkom bez, nebezpečné, e, bezpečné, ale zase nie je to ani to, že by slovenskí vojaci išli do priamých bojových misií, že to aj bola taká, taká nejaká, možno by vy pomôžete, taká kauza, keď, keď, keď nejakých Čechov mali niekde poslať, aby išli bojovať v misii a oni sa, že, že oni v žiadnom <laughs> prípade bojovať nejdu a museli tam nakoniec s Američania, myslím, s Britmi. Čiže že ja mám tu vedomosť, že, že Slováci vždy slúžia v takom niečom, kde im nič, ako, že vždy niečo hrozí, ale nič zase až tak veľmi vážne, ale z toho niečoho, čo sa potom vrátia, tak si donesú pekné peniaze. To je prvá vec, kde s vami teda nesúhlasím. A druhá vec, že uh, no, tam, kde ste mi zobrali vietor z plachiet, je, že uh, áno, chápem, keď mi poviete umprofor, že za, zahasili sme nejaký plamienok. Fajn, to beriem, ale ale v, Iraku? Sme zah- aký plamenok sme zahasili v Iraku, že, že tam naši vojaci slúžili? Aký plamenok sme zahasili v Afganistane? Keby dnes bola nejaká misia, ja neviem, v, v Líbii, tak aký plamienok tam zahasíme? Veď, veď naši vojaci nie, že plamienky zahasia, ale oni ich tam rozosievajú. Tam, tam by vojna nebola bývalá, keby mocnosť, konkrétne naražam na Spojené štáty, nemala proste záujem zmocniť sa nerastných surovín tejto krajiny a, a áno, aj slovenskí vojaci, okrem iných, jej v naplňaní týchto cieľov len slúžili. Žiadne zahasovanie plamienkov tam nešlo, tam išlo práve naopak o to, že sme slu, slúžili preto, aby sme jeden obrovský požiar e, e, e, proste zapálili. Dobre, ďakujem za túto otázku lebo je úplne jasne definovaná. No pozrite sa, najprv treba povedať, čo sú strašné peniaze. Že za pol roka v Afganistane si postaví dom. No, nie som si istý. Ja neviem, koľko tí chlapci tam dostávajú peňazí, ale keďže viem, že dostávajú podstatne menej, ako dostávajú Američania, neviem, či nie jednu tretinu z toho, čo dostávajú Američania, tak už z tohto pohľadu keďže sme v tej istej misii s Američanmi, ktorá je vlastne ich misia, je to voči našim vojakom nespravodlivé. Ale nespravodlivé je to ešte aj druhýkrát. No tým, že ich tam tí naši politici posielajú. A ja som to povedal, že nesúhlasím ani s misiou v Iraku, ani s misiou v Afganistane. Lebo e, ja s tým, čo ste hovorili, že čo tie konflikty predstavujú, absolútne súhlasím. No ale vojnoví veteráni budú aj títo ľudia z Afganistanu a z Iraku. Boli áno, tam 90 dní áno. a medzi tým nemôžete robiť rozdiel. Áno, aj to súhlasím. Lenže ja som tiež okrem iného povedal aj to, že tí ľudia nemali na výber. Buď tam pôjdeš, alebo dovidenia. A teraz ja vám položím otázku. Ak sa niekto tu, alebo vám, ja neviem, tu, alebo hoci kde inde, ak sa vám niekto pochváli s tým, že išiel do Afganistanu a za pol roka v Afganistane si postaví dom, alebo že s tým tam ide, aby si za pol roka postavil mm. dom, tak by bolo dobré sa ho spýtať, že prečo vlastne išiel do, do tej armády, uh, e, s akým úmyslom a s akou predstavou. Lebo ak išiel do armády, tak uh, veľa je takých, ktorí tam išli práve s týmto úmyslom. Mm. Že pôjdu na misiu a zarobia si peniaze. Ale e, to nie je otázka tých vojakov. To je politická otázka. A túto otázku treba položiť politikom alebo našim vrcholovým predstaviteľom. Lebo v tom všetkom, e, v tých všetkých argumentoch zanikne to, že keď ja poviem, že ja nesúhlasím s týmito misiami, ja nesúhlasím práve z týchto dôvodov, ktoré vy ste hovorili. Ale e, ja už som to predtým hovoril, že slovenské ozbrojené sily dneska nie sú ozbrojenými silami, ktoré by splňali úlohy, ktoré im ukladá Ústava Slovenskej republiky. Zabezpečiť neporušiteľnosť štátnych hraníc, zvrchovanosť a suverenitu. Slovenské ozbrojené sily sú budované a my sa k tomu priznávame, aby sme boli schopní splniť naše aliančné povinnosti. A to, to je tá bieda to je tá bieda, ktorá privádza týchto ľudí práve k tomu, že teda my máme ozbrojené sily, ktoré slúžia iným záujmom. Nie záujmom Slovenskej republiky, ale iným záujmom. Na čo sú nám také ozbrojené sily? Rozumiem, tu zase chápem ja vás, len teraz bez toho, aby sme sa tu chceli hádať, že, že, že rozumiete potom, že keď, keď sa vás pýtam v úvode, že že či je teda táto, táto tematika na chvoste spoločenského záujmu, tak tým myslím aj radových občanov, ktorí teraz túto reláciu počúvajú, že eh, chápete, že to aj bude na chvoste záujmu, pokiaľ, pokiaľ to bude presne takto, že, že ani, ani to nemôže byť podľa mňa inak. Ani nemôžu novodobých veteránov ľudia na Slovensku vnímať inak, ako, ako tak, ako ich vnímajú, že je to na chvoste záujmu, keď možno ani nie svojou vinou, svoj, vinou politikov. Jednoducho bežný radový občan to vníma tak, že sú to novodobí žoldnieri. Toto ste trafili klinček po hlavičke, lebo ja som sa nenáhodou zmienil o tom umprofore, nenáhodou som to zvýraznil. Lebo treba povedať ešte inú vec. Ja som vám povedal, že vám poviem jeden príbeh. Hmm. Na konci relácie. Ešte nie je koniec. Ehm, možno keď to bude pasovať do kontextu Dobre, tohto, kľudne, tak vám chcete. to poviem možno aj teraz. Dobre. Pozrite sa. Ehm, vrátim sa k tej misii Umproforu. Viete o tom, keď viete o tomto, máte informácie, že tam idú naše 6 mesiacov do Afganistanu, aby si postavil dom. Hej? Hmm. A viete o tom, že my tu máme no, tisícky vojnových veteránov, ktorí nepoberajú ani vyslový dôchodok. Tých novodobých veteránov. Novodobých. Ktorí nemajú žiadne sociálne zabezpečenie. Neviem o tom, ale zase e, budem zlý, že, že niekto vám povie, že No a dobre, že to tak je. Však no, žoldnieri si nič ani, ani nezaslúžia. Ale žor, ja hovorím o misii Umprofor. Teda o tom, kde sa ten plamienok zahasil. Áno, ja hovorím o tej reálnej vojni, kde tí ľudia boli. Kde odmiňovali uh, tisícky kilometrov ciest, polí, domov, kde postavili niekoľko mostov, zrekonštruovali e, zbombardované domy, zachránili množstvo ľudských životov, pretože sa postavili vlastným telom medzi, medzi tie útočiace sily, medzi Srbov a Chorvátov a robili to od roku 93 až do roku 96 a vo východnom Slavonsku až do roku 98. Hmm. A e, pozrite sa, e, kto by chcel rozprávať o tom, že aj e, táto misia OSN bola úspešná, keď v Bosne a Hercegovine po 20 rokoch od skončenia vojny je potrebná cudzia vojenská prítomnosť. Koľko, že to rokov boli sovieti v Československu? No koľko, pomôžte mi, neviem, do šest, e, od... No, odkedy, neviem, kedy niečo prišli, málo, neviem, kedy odchádzali, niečo, málo, neviem, niečo prišli. cez 20 rokov. No. no, niečo malo cez 20 rokov. Takže, a vidíte, v Bosne a Hercegovine dodnes je potrebná vojenská prítomnosť. Vidíte, čo takýto jeden, a to sa dá povedať regionálny, malý konflikt spôsobil? A to sú priame dopady na tých ľudí. Dneska e, z hodov okolností bola informácia, Bosna a Hercegovina je najhoršou ekonomikou Európy. A čoho myslíte, že to je dôsledok? Dneska vzťahy medzi Srbskom a Chorvátskom sú horšie, ako boli pred vypuknutím vojny v roku 91. A čoho myslíte, že to je dôsledok? Neviem, netužím, povedzte. No, je to dôsledok politiky. Politika priviedla túto krajinu, ktorá prosperovala a No ale však sú tam vojaci, aby tie plamienky hasili, vravíte? Tak to, eh, sú tam vojaci, aby, aby dozerali na to, že eh, sa nestane nič, čo by mohlo skompromitovať všetko to, čo doteraz medzinárodné spoločenstvo urobilo. Lebo nechcite, aby sme začali sa tu rozprávať o peniazoch, ktoré aj Európska únia vkladá do do misie EUFOR, ktorá dnes, dneska ešte stále v Bosne Hercegovine je. To sú nepredstaviteľné peniaze, ktoré tam idú. A tie peniaze by mohli byť vynaložené na iné no veci. No tak povedzte iba tak, aby sme mali zhruba predstavu. Aspoň orientačne, sú to, koľko? Sú to miliardy eur. Miliardy? Áno, do to, roka? Áno. Sú to Ročne miliardy áno, eur? sú to miliardy eur. Do, do tejto misie, aby, aby čo? Aby sa Chorváti zo Srby nebili? Či, či kto? Že... A, aby Bosna a Hercegovina zostala e, krajinou, kde sa nebojuje. Miliardy eur ročne. Áno. No a, a teraz sa vrátim k tomu, čo som vám povedal už, že e, kopu z týchto ľudí, ktorí tam išli do tejto reálnej vojny, tak nepoberajú ani vojenské dôchodky. Musia sa živiť tak, ako vedia. Mnohí si založili živnosti, mm. mnohí ostali nezamestnaní, mnohí sú rozvedení, Hej, mm. proste už nemajú, Hej, svo- z tých dôvodov, už nemajú, svoje, už nemajú svoje rodiny. A naviac sú také prípady, ako vám teraz chcem povedať, a teraz je možno vhodná chvíľa. My mm. sme um, v tomto roku e, v rámci putovania po stopách Humproforu, ktoré organizujeme každoročne, teda teraz tento rok bol, bol druhý ročník, ale máme v úmysle to organizovať každý rok, Únia vojnových veteránov, sme po 23 rokoch absolútnej ignorancie zo, zo strany rezortu obrany oslovili matku prvého nášho vojaka, ktorý zahynul v misii UMPROFOR, Igora Riga, pretože za celých tých 23 rokov, aj keď urobila niekoľko pokusov, sa jej nepodarilo nájsť miesto, kde jej syn zahynul. A zahynul pri e, e, minometnej prestrelke medzi srbskými a chorvátskymi jednotkami práve v tej rúžovej zóne, ktorá bola rozhraničovacou zónou, to je to, čo som vám hovoril, že zachraňovali životy ľudí tým, že sa postavili medzi bojujúce mhm. jednotky. A my sme na tomto mieste, my sme ho samozrejme to miesto museli nájsť. Museli sme osloviť ľudí, ktorí tam s Igorom boli. Po 25 rokoch sa to miesto aj, pretože to bolo v horách, v kopcoch, sa to miesto výrazne zmenilo. My sme to miesto vďaka pomoci e, niektorých priamých účastníkov, konkrétne jeden e, chorvátsky vojak, ktorý tam vtedy bojoval, my sme ho našli, on nám to miesto ukázal a na tomto mieste sme vybudovali pamätníček pre Igora Riga a dovedli sme tam jeho matku. Neviete si predstaviť vďačnosť tejto ženy, ktorú nám prejavila za to, že už vôbec nedúfala, že si niekto na jej syna spomenie, ktorý odišiel z domu, viete akým spôsobom? Povedal, že ide do Rakúska zarábať peniaze. Mm. Máme nepovedal, že ide e, do vojny. O dva mesiace prišli z ministerstva obrany a povedali jej, že jej syn je mŕtvý. Ona im hovorí, že to nemôže byť pravda, však môj syn išiel do Rakúska, išiel robiť to a to. No až e, teda nakoniec ju presvedčili na faktoch, že jej syn zahynul v tejto vojne. Mm s touto traumou celú tú dobu žila. A môžem vám povedať, že my keď sme tam s ňou boli, boli tam vysokí chorvátsky predstavitelia, bola prijatá s celou rodinou v chorvátskom parlamente, predsedom výboru pre vojnových veteránov. Bol s ňou spravený živý rozhovor do, do chorvátskej televízie. Ja som jej tam bol tlmočiť v tom rozhovore. A toto všetko, keď tá žena videla, tak eh, také slzy dosť učinenia, že vôbec niekto na Slovensku sa našiel, kto toto pre ňu urobil, aby našla pokoj v duši. Keď za celú tú dobu sa usilovala to miesto, kde jej syn zahynul, oni pochovali, virtuálne pochovali, e, e, pochovala svojho syna a v skutočnosti e, ani nepoznala miesto, kde jej syn zahynul. Hej, a toto my sme proste pre ňu urobili my sme to samozrejme aj nejakým spôsobom aj publikovali. Chceme v tom pokračovať, mm. lebo ako som hovoril, tých obetí bolo 57. Niektoré sú zbytočné. Zbytočné sú predovšetkým tie z Afganistanu a z Iraku. Lebo to sú misie, kde Slovenská republika nemala čo robiť. To som sa chcel aj spýtať ešte pred pesničkou, že, že um, aj po tejto diskusie, ktorú tu vedieme, ja nemám, ak už teda mám byť ten trošku oponent, uh, ja nemám absolútne žiadnu chuť, ani, ani nie, ani dôvod spochybňovať e, význam tej misie, ktorú, o ktorej ste teraz hovorili. Z de, z, to je uh, UPROFOR 92 a 96. A z 96. Uh, práve preto ma, ma zaujíma takáto vec, že vy ste už na to z časti odpovedali niekoľkokrát v tejto relácii, ale uh, evidentne sa nám tu teda ukazuje jedna vec – z tejto diskusie je to, je to tak zrejme, že boli tu misie, ktoré mali význam a ktoré naplňali ten cieľ, za ktorý sa žiaden vojnový veterán nemusí hambiť a ktoré mali ambíciu aj v spoločnosti rezonovať ako tie, ktoré mali význam a mali potenciál aj v spoločnosti eh, aj, aj zo strany spoločnosti priniesť akoby pozitívnu odozvu. Takto môžeme napríklad vnímať túto misiu. A potom ale prišli iné misie. Tie, s ktorými ani vy nesúhlasíte. Tie misie, kde sa akoby všetko toto snaženie, ja to tak vnímam, toto snaženie a tie obete znegovalo. Tak sa pýtam, ako vy, ako človek, a viem, že ste mi na to už niekoľkokrát odpovedali, ako vy, ako človek, vojnový veterán, v podstate tiež, vojak, vnímate to, že takáto dobrá, správna a poctivá práca vojakov z 92. až 96. sa za malú chvíľu znegovala takýmito odpornými vojenskými misiami, ktoré sa udiali v Iraku a Afganistane a ktoré môžu za to, že dnes už nikto nebude na túto UNPROFOR misiu spomínať v dobrom, lebo ich zatienili tieto dve odporné. Ako toto vnímate? No, pozrite sa, vnímam to jednoznačne ako servilnosť politiky. Viete, Slovenská republika a o tom sme už tiež tu v viacerých reláciách hovorili, nemá veľmi na výber. Slovenská republika je krajina, ktorá vždycky niekde patrila a vždycky asi bude musieť patriť. Ale čo ja zazlievam politikom, tak je to, že stavajú Slovenskú republiku do pozície adoptovaného dieťaťa. A tak to bolo, aj keď sme boli vo východnom bloku a tak je to aj teraz. A teraz je to ešte horšie. Viete, lebo to adoptované dieťa jednoducho žije vo falošnej ilúzii, v zamaskovanej rodičovskej láske, ktorá nikdy nemôže byť reálna, tak ako je u skutočných rodičov. E, napriek tomu, že sme malá krajina, nemali by sme strácať svoju, svoju tvár. A my ju strácame práve tým, že sme e, krajina, alebo že máme politikov, ktorí sú ochotní na takúto, na takúto servilnosť. Že len preto, aby sme sa zapáčili, len preto, aby sme sa stali členom NATO, tak my budeme tie misie posielať. No a ja sa pýtam, že čo nám to NATO pomohlo? No pomohlo nám práve kvôli to, k tomuto, že takýmto spôsobom aj naši občania sa teraz dívajú na, na svojich vlastných spoluobčanov. Ale e, ja som to už povedal, že mnohokrát tí ľudia nemajú na výber. Viete, lebo keď nemá ten človek inú možnosť, ako, e, ako sa postarať o rodinu, ak chce mať rodinu, ak chce niekde bývať, ak chce mať deti, ak chce, aby tie deti boli oblečené, aby mohli chodiť do školy, aby boli nachované, no tak e, a najviac tých ľudí, ktorí chodia do misií, je z východu. A viete, že východ patrí k regiónom, ktorý je najchudobnejší dneska na Slovensku, okrem teda niektorých okresov na, na juhu Slovenska, tuto okolo Rímavskej soboty, Rožňavy a tak ďalej. Takže Eh, to je veľmi komplikovaná otázka, ktorá sa nedá jednoducho odpovedať. Eh, ona súvisí s mnohými vecami, ale eh, predovšetkým súvisí s tou servilnou politikou. My žiaľ nemáme politické reprezentácie od roku 1993, ktoré by dokázali hájiť záujmy občanov Slovenskej republiky. Hája svoje záujmy, predovšetkým, budujú si svoju perspektívu. No a samozrejme, tvária sa pri tom, že robia niečo pre tých ostatných. Hmm. Keď vravíte o adoptovanom dieťati, tak predpokladám, že ste naražali na to, že pred 89. bol našim rodičom Rus. Áno. A po 89. je našou matkou Američanka, hej, že, alebo teda rodičom. No ale zase niekto by vám povedal, že no dobre, ale čo my môžeme ako malá krajina? Čo my? Máme sa tu hrať na veľmoc, ktorá si tu bude diktovať podmienky, však my vždy len musíme lietať medzi tým, ako by vám už dnes povedal e, dnes spomínaný pán Smatana, že to kde si v jednej z diskusí povedal, že my tu nie sme predsa rozhodcovia geopolitického diania. My sme teda príliš malí na to, aby sme rozhodovali. My, my máme len tú možnosť, akoby, toto už presne nepovedal, ale parafrázujem, my len máme možnosť sa akoby vždy priradiť k tomu víťaznému. Že čo my iné môžeme? A to nie je pravda. A čo môžeme? No, pozrite sa, môžeme si zachovať tvár. Môžeme si zachovať tvár. No prečo, e, ja sa pýtam, my sme v 93. roku premárnili tú príležitosť, ale prečo my sme sa vydali na tú cestu, že nie je pre nás iná alternatíva len sa stať členom Európskej únie a členom NATO? Ja, ja túto otázku kladiem. Že my sme si sugerovali, že nemáme inú alternatívu. A keď to budem aplikovať na to, čo som povedal o tom adaptovanom dieťati, že musíme si vybrať iného rodiča. Ale E, to ešte neznamená, že budeme strácať svoju tvár. Slovensko je krajina, ktorá je v srdci Európy. Slovensko je krajina, ktorá je kryžovatkou medzi východom, západom, medzi severom a juhom. Napriek tomu Slovensko takto nevypadá ako krajina. A mali sme na to šancu. Luxembursko má nejaké veľmocenské e, záujmy? Švajčiarsko má nejaké veľmocenské záujmy? Existujú tieto krajiny? Naražate na ich neutralitu? Áno, samozrejme. A my sme v 93. roku skutočne premeškali túto príležitosť, aby sme povedali, dosť sme mali nadvlády nejakého Rusa, keď ste to takto povedali, hej, ale my sme si nepovedali, že už nechceme nadvládu. Dobre, len tu by vám niekto teraz klepol po prstoch a povedal, že vy nemôžete porovnávať Slovensko so Švajčiarskom, ktoré je ekonomicky kde si úplne inde ako my. Prečo sme vstupovali do únie, no lebo sme mali holé zadky a jednoducho bola pre nás vízia Európskej únie ako tá, ktorá nám jednoducho zabezpečí lepšie životy. Nebavme sa teraz o tom, ako, ako eurofondy sa, sa spreneverili a koľko ľudia sa na nich nabalili, ale bola vízia, že cez eurofondy proste získame veci, ktoré inak by sme nemali šancu získať, pretože sa Slovensko po 90. rokoch rozkradlo. Čiže zase som zlý na vás, ale nevadí, že vy sa aspoň pekne bránite, že že vy, vy spájate proste nespojiteľné veci. Ráku, e, e, so Švajčiarmi nás nemôžete spájať. Oni môžu mať neutralitu, lebo majú ekonomickú silu. A Kde ja... je naša ekonomická sila v porovnaní so Švajčiarmi? Počkajte, ja, ja nespájam nás so Švajčiarskom. Ja len hovorím, že, že sa nepočítajú medzi veľmoci a existujú. Lebo Samozrejme, majú inú že... ekonomiku. No, počkajte. Lebo už aj za druhej svetovej vojny mohli byť, si dovoliť byť ale, neutrálni. Ale takto vám to poviem. Raz sa k tomu kroku museli odhodlať. A viete, v akej situácii sa k tomu odhodlali? Neviem, povedzte. No vidíte, e, Švajčiarsko sa rozhodlo pre takúto cestu už v 19. E, storočí. A viete, aké boli podmienky v 19. storočí? Dokonca vtedy ešte ani e, ženevské konvencie o vedení vojenských konfliktov neexistovali. Čiže vtedy sa mohlo bojovať proste hlava, nehlava, civilní občania proste neboli nejakým spôsobom chránení. Vtedy neplatili žiadne pravidlá. A napriek tomu sa v strede Európy alebo takmer v strede Európy, rozhodli pre túto cestu. E, tu nejde o to, že aké, aké je momentálne porovnanie. Tu ide o to, že si musíte postaviť východiskový bod. A tu sa nedá porovnávať niečo, čo má 200-ročnú tradíciu, s tým, čo má začať. Ak má niečo začať, tak jednoducho si treba zadefinovať, že z čoho vychádzame. A treba si dať nejaký cieľ, kam sa chceme dopracovať. Ja som to uviedol len ako príklad nie ako, že takto by to malo byť hneď teraz, ako je to vo Švajčiarsku, ale že, to, že, to, že existuje cesta, ktorú sa dá zvoliť a ešte raz to zvýrazním. My sme sa rozhodli, že nechceme mať rodiča Rusa, ale chceme mať iného cudzieho rodiča. Tam sme sa mali rozhodnúť, že, že chceme mať vlastného rodiča, ktorého si vybereme my a to bude ten štát štát mal byť rodičom pre každého občana Slovenskej republiky. A nie adoptívny rodič. Tam bolo to, to rozhodnutie, ktoré my sme urobili. A my sme urobili všetko preto. A hovoríte, holúriť. Po roku 1993 tu bol vyspelý priemysel. Vyvážali sme do celého sveta. Alebo po roku teda 89. Mali sme za e, tých 40 rokov skončenia druhej svetovej vojny vybudované e, E, zdravotníctvo, do, z ktorého dodneska žijeme. Od roku 89 nebola postavená jediná nemocnica. Mali sme potravinovú sebestačnosť. Dneska nám tu stoja úrodné lány ladom, alebo sú na nich postavené haly pre zahraničných investorov, ktorí vyvážajú naše peniaze von z tejto krajiny. Mali sme školstvo, ktoré nám závidel a minimálne celá Európa. Dneska hľadáme nejakú, alebo hľa, chceme urobiť nejakú reformu, objavujeme duálne školstvo, ktoré tu bolo absolútnou prírodzenosťou. To je aké duálne? E, vzdelávanie spojené s praxou. Aha. E, mali sme vysoké školy, ktoré reálne zodpovedali potrebám, e, výrobným potrebám a, a kapacitám nevyrábali sa žiadni nadbytoční inžinieri, doktory. Proste to bolo skutočne plánované všetko a dlhodobo to bolo plánované. Žiadna škola nedostala akreditáciu bez toho, aby nebolo nejakým spôsobom zdôvodnené, že toľko to potrebujeme vyškoliť kádrov. To sú také veci, ktoré, o, o ktorých dneska nikto nehovorí. My sme nemali hovoríte. A to vravíte o, o, o, o veciach spred 89. Áno. No ale počkajte, ale bola nesloboda. <laughs> že hrozná Hrozná neslo. Počujete, nič ste nemohli. A čo? Ne, a čo také si to, to je teraz dobre. Teraz, ne, že, <laughs> keby ste vedeli, ako veľmi s vami súhlasím, tak to ale dobre, ale teraz budem zlý, že... Uh, ste nemohli ani toto rozprávať, čo teraz vravíte, že nemohol byť slobodný vysielač, nič nemohlo byť. Ľudia, ktorí sa ozvali, skončili niekde pri peciach, proste zle. A to vám kto a, povedal? Toto? No, že to socializmus, nie? Toto bolo. A vy ste to zažívali? Ja som to, ja som mal 9 rokov, keď to skončilo. Tak počúvam, že to takto bolo. Že ľudia boli prenasledovaní za svoje vierovýznanie, e, že jednoducho... A dneska nie sú? No dnes nie sú, môžu chodiť slobodne do kostola. Ja nehovorím no, o, vierovýznaní. O vierovýznaní. Ja, ja, ja hovorím, to... či dneska ľudia nie sú prenasledovaní. Za čo? Za slobodu slova? Aj za názory. Hm, že... Aj vaše rádio. Aha, pozrite, môžete hovoriť slobodne, čo si vrajte. Nie? Čak, nemôžete? Pozrite, porovnajte to so, so socializmom. Mohli by ste povedať toto, čo vrajte? Nemohli. Dnes môžete? A kto, môžete. A, a kto vám to povedal, že som nemohol? Ja som to dokonca hovoril. No a ako ste skončili za socializmu? V pohode všetko? tak e, <laughs> sami ste tu hovorili, že som plukovník vo výslužbe a toho Je, plukovníka som nedostal po roku 89. Ja som začínal od vojaka v roku 72, keď som nastúpil do vojenskej školy. Je pravda, že prvé dva roky som ešte nemal hodnosť, až v treťom ročníku som dostal vojaka. Od vojaka až po plukovníka som prešiel všetkými hodnosťami. Preskočil som z rodmajstra na, na na podporučíka, keď som robil dôstojnícke skúšky. Ale inak všetky hodnosti som prešiel. Prešiel som všetkými funkciami. Tomu sa hovorí tzv prírodzený kariérny rast. Teraz nám všetkým sa teraz taký výraz používa, ja to teraz nerad hovorím, lebo ja sám sa s ním teda nejak nestotožňujem, ale keď som sa už dnes dal do tej úlohy toho diabloho advokáta a trápim vás takto, tak zodvihnem telefon, počkajte chvíľku, mm. vážený posluchač na linke. Ale ešte takúto otázku, že nám slnečkárom v úvodzovkách za teraz Ježia chlopy, vy obhajujete socialistický režim? Ale to vôbec nie je <laughs> pravda. Ja <laughs> neobhajujem socialistický režim. Ja chcem povedať jednu zásadnú vec. A už som to tu tiež raz povedal. Keď postavíte dom, a po 40 rokoch vám spadne komín alebo začne strecha. Vy, ste, vy ten dom zbúrate? No nie. Vy, no, op- no, vy strechu, opravíte no? tú strechu, aby no. vám do toho domu netieklo. Ja o tomto hovorím. Každý spoločenský systém má svoje pozitíva, má svoje negatíva. Aj socializmus ich mal. A, nema- a nebolo ich málo. Ja som ich zažíval. Otázka je, že E, akým spôsobom tie negatíva limitujú vás ako človeka k tomu, aby ste mali splnené základné očakávania od života. Ako si predstavujete svoju rodinu, ako si predstavujete svoje zamestnanie, ako si predstavujete svoje vzdelanie, ako si predstavujete, že vám budú raz deti. Hej. E, samozrejme, že to bolo limitované iným. Pre niekoho bolo dôležité, že nemohol cestovať na západ. No hm. pre mňa to dôležité nebolo. Moja mama napríklad bola tiež v Jugoslavii, sestra bola v Jugoslavii, vycestovali. Museli žiadať o doložku, ale vycestovali. A na, no, no, na obyčajnej škodovke, hej, vtedy. E, lenže ak niekto potrebuje túto vec zdôrazniť, že tu bola nesloboda, no áno, boli tu hranice, ale treba si povedať, prečo tu boli hranice. sme si to už dneska povedali. Bola postupímská dohoda, ktorú podpísali výťazné mocnosti v druhej svetovej vojne Určili sa hranice a naviac Sféry Európa sa rozdelila na sféry vplyvu západu a východu. Bolo povedané, že Rusko bude mať pod vplyvom tieto štáty a západná Európa bude mať pod vplyvom tieto štáty. To bolo prirodzené, že boli dva e, ideologicky rozdielne systémy, že bola postavená medzi nimi železná opona, o ktorej sa hovorilo. A teraz tu sa nikto nepýtal na tých ľudí, ktorí žili na jednej alebo na druhej strane tej opony, že či s tým súhlasia. Nikto sa ich nepýtal. To bolo proste výsledok vojny. Takto to bolo zadefinované a takto sa na tom všetci tí, či boli na jednej alebo na druhej strane, dohodli, že takto to bude. Samozrejme, že boli ľudia, keď budeme hovoriť o, keď som hovoril o, tom, o tej potravinovej sebestačnosti, že boli bývali kuláci, keď bolo znárodňovanie. Hej? E, človek celý život robí, má nahodobené majetky a teraz to všetko má dať do nejakého družstva. <clears throat> Hej. A, a kopu ďalších takýchto mhm. príkladov. Mm. toho by sa dalo sa hovoriť strašne veľa. Ja chcem povedať jednu vec, že nemôžeme na, na jedno otvárať oči a pre druhým ich zatvárať. Mm. Tomu to rozumiem. Tomu to rozumiem, aj hoci teraz zastávam, teda, alebo som sa sám pasoval do tej role, ktorá mi ani veľmi neprislúcha, ale dobre, do role tých slnečkárov trošku. E, poslucháč na telefónnej linke, ja som ešte ani nestihol povedať tie kontaktné údaje, kde nám teda môžete buď volať alebo písať maily, tak môžete tak robiť mailovo na studiozavináčslobodnyvysielac.sk a telefonicky sa k nám dovoláte do relácie, ak vytočíte číslo 048 381 0101. Máme tu prvého poslucháča, dobrý večer. No, dobrý večer, tu je Peter zdraví, pozdravujem všetkých. Ahoj. Uh, jedna poznámka k tomu, čo hovoril teraz host. Ja si tiež myslím, že nie je tu sloboda. To, že my si môžeme povedať, že máme alternatívne rádia, to je posun. Ale v porovnaní s tým bolo v roku 89, keď e, vtedy demonstratívne boli štúdia, kde v štúdiách vystupovali ľudia na dvoch póloch opačné, opačnými názormi. Bola možná diskusia. To tu vôbec nie je. Verejnoprávna televízia aj dnes. E, Havran mal nejakú reláciu s Sonia Somalániová. Vie, kde je Sonia Somalániová. To sú tzv. slušní ľudia. E, rovnako rovnako, rovnako e, aj ten druhý host, to zase bol nejaký kňaz. To znamená, ja by som predpokladal, keď sa tam bude hovoriť o slobode neviem, církvi a o takýchto nejakých veciach, tak tam budú dva nejaké iné názory a hm. dojde tam ku konfrontácii aj rozumnej. Rovnako si myslím, e, ako za socializmu sme tu mali, teraz by bol mesiac z ČSP v decembri a predtým bolo VOSR, by sme tu mali plné e, noviny a televízie. Teraz mám plné noviny, plné televízie. Moja partnerka, ktorá je veľmi tolerantná, tolerantný človek a nezaujíma sa o politiku, ona mi hovorí, že som blbec, že stále sa do tej politiky <laughs> nejakým spôsobom angažujem. To máme asi všetci. Hmm. Tak e, ona, ona to hovorí, že kedy zapne televízor, tak buď holokaust, alebo o Romoch. Alebo o nejakých menšinách, minoritách. To znamená, že absolútne tu e, nám neustále natláčajú do hlav niečo, pretože týmto nám dávajú najavo, že v podstate ľudia sú sprostí, sú vymletí. To znamená, že príjmu všetko, čo sa im natlačí do hlavy. Preto nechcú aj vás pustiť. Prečo, prečo napríklad nespravia diskusiu a nezavolajú, ja neviem, by bolo štúdio a v tom štúdiu bol, ja neviem, vlk, bol by tam, ja neviem, huďo, bol by hmm. tam, ja neviem kto, a plus by tam boli dvaja nejakí iní, alebo ekonomicky, že by tam bol Vitkovič Stanek a boli by tam aj títo e, proglobsácky všelijakí e, mudrlanti. To znamená, že tým chcem povedať, že v konečnom dôsledku je to hlas volajúceho na púšti. Človek sa nedovolá žiadnej zmeny k ničomu a to, že sme ako mohli povedzme tak cestovať, ak sa dá cestovať teraz. No e, keď väčšina národa nemá ani len priemernú mzdu, to znamená 800 eur, musí zaplatiť tie ceny, ktoré majú Nemci, Rakúšáce a všetci títo, okrem teda ubytovania, naozaj, že tam sú oni drahšie na tom, ale majú podstatne vyššie platy, E, a všetko toto, všetko toto determinuje, že v konečnom dôsledku tí ľudia sú nesvojprávni, nie sme v slobode, máme pseudodemokraciu, pseudoslobodu, takže v tomto som plne za vašim hostom a myslím si, že v tomto som E, pomerne aj objektívny, mm. lebo e, ne, ne, nemyslím, si, nemyslím si, že sa tu nič, nes, nič lepšie tu, alebo teda, že, že po tom 89., že to je horšie. To si nemyslím. Ako hovoriť môžeme, ale je to hlas volajúceho na púšti. To je môj no, názor. Ďakujeme, Peťo, veľmi pekne za tento tvoj názor. Maj sa pekne do počutia, do no, Trnavy. Pozdravím. Dobrú... Do, dobrú noc do tej rovina tej Trnavy. A... Inak e, asi ste si uvedomili, že sme sa tak trošku vzdialili od tej pôvodnej témy, aj keď, aj keď asi, o, asi ono všetko so všetkým súvisí, to sa zase nedá jedno od druhého oddeliť. Ja som to už povedal, že my sa dnes nemusíme nikde náhliť, lebo vlastne tých veteránov môžeme kedykoľvek kľudne doťuknúť aj v <laughs> ďalších reláciách. Tak e, asi chcete zareagovať na tento názor poslucháča, predpokladám. No, ja by som sa predovšetkým Petrovi chcel poďakovať e, za ten názor. Nie preto, že bol súhlasný so mnou, ale preto, že sa o túto problematiku zaujíma, lebo myslím si, že ľudia by sa mali zaujímať, ako žijeme na Slovensku. A predovšetkým pre mladých ľudí je mi strašne ľúto, že naozaj nie je vytváraný dostatočný priestor, tak ako to povedal aj posluchač Peter aby eh, bolo možné urobiť konfrontáciu názorov ľudí, ktorí poznajú to, čo dneska je prezentované pred eh, eh, novembrom 1989 ako peklo. Lebo skutočne ne, nedá sa to robiť takým spôsobom, že tu príde 25-ročný historik, ktorý mm. má nejakým spôsobom naštudované nejaké veci, naštudované takým spôsobom, že mu niekto povedal, že ako by to bolo dobré, aby sa v tom vyznal. A potom to prezentuje ako názor, ktorý je nespochybniteľný. Nie. E, toto skutočne, e, myslím si, že to hrozí tým, ako keď hovoríme dneska o veteránoch, alebo mali by sme hovoriť o veteránoch, tak hrozí to tým, že E, vymierajú e, tí účastníci druhej svetovej vojny a na, naozaj za chvíľku nebude príležitosť, aby e, názory, ktoré budú na druhú svetovú vojnu, boli konfrontované s týmito ľuďmi. A my sa jednoducho raz dostaneme aj do tej pozície, že aj keď našťastie to je ešte dosť ďaleko, že naozaj už nebude veľa tých ľudí, ktorí budú schopní hovoriť o tom, že čo vlastne to obdobie pred rokom 89 bolo. Že, čo to znamenalo. A ja som najviac nešťastný z toho, že sa robia také paralely, ktoré sú nepripustiteľné. Lebo porovnávať dneska čokoľvek s tým obdobím pred rokom 89, to je, to je nepripustiteľné podľa môjho názoru. Nepripustiteľné z toho dôvodu, že jednoducho je treba vychádzať z určitých faktov, ktoré sú e, zdokumentované sú historicky dané a to je to, že po druhej svetovej vojne, e, nielen na Slovensku, ale v celej Európe, ekonomika bola v takom stave, v akom bola, že tu nastal e, na území Slovenska alebo vtedajšieho Československa určitý ekonomický e, posun výrazným spôsobom dopredu. Keby sme mali porovnávať 20 rokov socializmu po druhej svetovej vojne s 20 rokmi od roku 89, podľa tých ekonomických ukazovateľov, tak vám garantujem, že súčasnosť by výrazne prehrala. Výrazne. Z hľadiska toho, čo tu v ekonomike, v národnom hospodárstve po druhej svetovej vojne bolo za socializmu dosiahnuté. No, ďalší telefonát, tak hneď si ho, e, počkajte, nie, zložil poslucháč, tam musíte chvíľočku vydržať na tej linke, ale kým teda nie je telefonát, tak dáme si kolo mailových otázok, lebo ešte sme sa k mailom nedostali. Uh, Zdravím do štúdia. Vy, vy neviete, prečo nikto nič nevie o veteránoch. 11.11. 11. sa predsa čaká na mladé víno, chlastá sa božolé, žerie sa martinská hus. Uh, žiadne trápne hodnoty okolo vojenských veteránov. Konzum je, konzum je dnes v kurze. Konzum je dnes v kurze. Taká je pravda, napísal Martin z Bratislavy. To bude jeden z tých zatrpnutých ľudí, ktorí... Nie, ale on to, on to práve myslí v dobrom smerom k vám, že... Áno, on to myslí v dobrom, že... ale ja, ja chcem povedať toľko, to bude jeden z tých zatrpnutých ľudí, ktorí vidí, že tú realitu, že skutočne ako, ako je deformovaná pravda o novodobých vojnových veteránoch. Hmm. Uh, ďalší mail. Veľká gratulácia k výberu hostia, napísala mi Olga. Ďakujeme veľmi pekne. Ja vám odporúčam v tejto súvislosti, teda ak ho počujete prvýkrát, vypočuť si aj ďalšie relácie s týmto pánom u nás na vysielači a špeciálne teda odporúčam relácie o bolestnej pravde o vojne v Juhoslávii, o ktorej som teda už hovoril v úvode tejto relácie. No a ďalší mail. E, dobrý večer, píše Ľubo z Košíc. Juh Slovenska bol propojený k Maďarsku a Slováci tam museli narukovať a išli s Maďarmi na ruský front. Aj môj detko tam musel ísť. Našťastie po nejakom čase na ceste k Donu sa mu podarilo utiecť a ešte s ďalším kamarátom sa vrátili späť a skrývali sa. Aký je prístup k týmto veteránom zo strany novodobých veteránov? No, e, sú niektoré prípady, ktoré sú naozaj veľmi zaujímavé. Ja som osobne mal možnosť pracovať aj na ministerstve obrany ako vedúci oddelenia starostlivosti vojnových veteránov, aj keď veľmi krátko. Ale stretol som sa s niektorými prípadmi, ktorí e, sa usilovali práve e, o určité také zadosťučinenie, pretože boli označení ako účastníci e, vlastne nemeckých armád, za, aj keď za slovenskú armádu na, na východnom fronte to je to, čo sme hovorili, že jednoducho oni tam boli poslaní vtedajším režimom, ktorý slúžil v koalícii s Nemeckom vlastne bojovať proti Červenej armáde, pro, proti Rusku. No a boli rôzne e, príbehy, ako tí ľudia naozaj hromadne sa snažili utekať, alebo aj jednotlivo utekali. Poznám jedného človeka, ktorý e, bol vyhlásený za mŕtvého. Volá sa pán Hamár, e, je od Vráblov a e, bol vyhlásený za mŕtvého, pretože ako Červená armáda postupovala a e, on bol vtedy tiež vlastne medzi tými slovenskými vojakmi, ktorí boli e, postavení na tej druhej strane, teda za Nemcov. No a tiež chcel nejakým spôsobom prebehnúť, ale e, pretože to bolo na Hrone a bolo to v zimných mesiacoch, tak e, e nejak tam uviazol a keď ho tam našli, tak oni ho vyhlásili za mŕtvého. Ale potom Sovieti teda ho včas vytiahli a zachránili ho. Tak on potom sám našiel hrob, kde je akože pochovaný. Hm. A je to taký veľmi zaujímavý príbeh. Naozaj. A takých príbehov je veľa. A títo ľudia sa usilovali práve viacerí o priznanie postavenia vojnového veterána a práve tá ich minulosť v tej slovenskej armáde, ktorá bola postavená na, na východný front proti Červenej armáde, E, veľakrát im bola dávaná za dôvod, prečo mm-hmm. im to postavenie nebude priznané. Aha, že teda bojovali proti ano. Červenej armáde v tých uh, začiatkoch vojny. Uh, opäť uh, telefonát, príjemný dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Chcel by som nadviazať na toho poslucháča, ktorý pred chvíľkou volal aj na tú tému, ktorú ste rozoberali, lebo ja si myslím, že je veľmi dôležitá. Aby som vám povedal svoju myšlienku. Počúval som aj dualog, keď tam bol pán Žantovský a čakal som niečo viac od neho. Tam jedna zásadná otázka. Čo je bol socializmus? A čo má spoločne s francúzskou revolúciou? Jedno je, bol to pokus o spravodlivejšie spoločenské zriadenie. Dopadol tak, ako to dopadol, ale to neznamená, že myšlienka bola zlá. A keď Darwin povedal jednu ako veľmi dôležitú vec, všetko, čo sa prestane vyvíjať, zanikne, tak aj ľudskou spoločnosťou je to presne tak. Kapitalizmus nemôže byť posledné spoločenské zriadenie a po ňom už nepríde nič. Musí prísť niečo spravodlivejšie. A keď si zoberiete, čo je v kapitalizme nespravodlivé. Stále kapitalizmus sa nevie vysporiadať s jednou vecou a to, že moc sa dedí. Ja keď vlastne výrobné prostriedky, zdedí ich po mne môj syn a tým zdedí obrovskú moc a moc sa môže získavať iba na základe schopností a morálnych vlastností. A to pán Žantovský tam nepovedal, od neho by som čakal niečo iné. No, tak ale... I, mm, iba toľko. Hej, ďakujeme pekne za tento názor. Samozrejme sa k nemu pán Marko vyjadri, len treba brať do úvahy, že pán Marko teda asi tú reláciu nepočúval a nevie teraz zareagovať na pána Žantovského. Uh, tak len toľko, ale teda samozrejme môžete sa No, Áno, no tak samozrejme, ja sa prikláňam k tomuto názoru. Ja by som povedal len na doplnenie jednu takú vec ako v spojitosti s kapitalizmom. Všetci tí, ktorí sa dneska hlásia ku kapitalizmu ako najspravodlivejšiemu zriadeniu, ako demokratickému zriadeniu, mali by si preštudovať Marxov kapitál. E, lebo tam sú niektoré veci, predovšetkým ekonomického charakteru, ktoré zôvodňujú existenciu kapitálu a títo ľudia zjavne tieto veci neovládajú. A ešte jednu poznámku. E, Baťa mal vypracovaný e, svoj kódex vo vzťahu k svojim zamestnancom a takým základom toho kódexu bolo asi to, bolo to 10 bodov a základom toho kódexu bolo asi to, že držal sa princípu, že keď sa budú mať dobre moji zamestnanci, budem sa mať dobre aj ja. Naši politici sa držia princípu, stačí, keď sa bude mať dobre ja. A to je ten obrovský rozdiel v tom kapitalizme, ako ho vnímal Baťa a v tom kapitalizme, ako ho vnímajú aj dnešní politici demokrati. Hmm ešte si dáme jeden poslucháčský, eh, alebo teda jednu poslucháčskú otázku, alebo možno poslucháčský názor. Uvidíme, hoci by sme už mali končiť, ale vidím, že ste teraz rozprúdili <laughs> debatu. Tak poďme opäť príjemný dobrý večer na otázku poslucháča. Ja to... Aha, nech sa páči. Eh, Iba som chcel odpovedať, ako to, čo povedal eh, váš host, je pravda. Ale si ma dobre nepočúval, ja som hovoril, že moc nemôže byť dedičná. To, že Baťa bol múdry, bol šikovný, neznamená, že aj jeho syn bude taký istý. A to je najväčší problém kapitalizmu, s ktorým sa nevie vysporiadať. Tu moc do ruky nedostane niekto, kto si ju zaslúži na základe svojich morálnych vlastností a schopností. Ale ju dostane preto, že sa narodil svojmu otcovi, ktorý bol schopný. To isté bola francúzska revolúcia že bol kráľ, keď bol schopný, kráľovstvo prosperovalo, alebo monarchia prosperovala. Keď jeho syn bol neschopný, išlo to dole aj s tou monarchiou, aj s tým štátom. A preto prišla revolúcia. Preto aj ten kapitalizmus vo svojej podstate je nespravodlivý a tá zmena musí prísť. No ďakujeme veľmi, pekne aj za toto doplnenie e, toho vášho predošlého teda názoru. E, ja teda netvrdím, že teda nie je o, čom sa ďalej rozprávať, že teda by ste nemali ešte k tomu čo dodať, ale máme záver relácie, tak musíme končiť. E, pán Marko, viete, čo sa mi okrem iného na tomto rádiu páči, že tu máme slobodu nielen teda rozprávať, ale že máme slobodu sa sem tam odkloniť aj od témy. Ja, keď som pôsobil v tých iných médiách, kde som bol zamestnanec, tak už vám keď to bolo v telke, režisér kričal do ucha, späť k téme, späť k téme. A, a, a niekde <laughs> inde zase. A, a toto je fajn, že máme síce vojnových veteránov, čo to sme k tomu povedali, ale spomenuli, si aj, spomenuli sa tu aj iné témy, ktoré v konečnom dôsledku vlastne s tou témou súvisia, lebo vždy všetko so všetkým súvisí. A preto mám akoby takú, takú nádej, víziu, že tie otázky, ktoré som vám nestihol položiť dnes, vojnovým veteránom z tých dôvodov, ktoré som tu pomenoval, že vám ich bude môcť použiť v dohľadnej dobe, keď si dáme druhé pokračovanie tejto témy. Už sme si čo to k veteránom povedali, že sú teda zaznávaní, neuznávaní, že sú tu dva druhy veteránov, tí počas druhej svetovej vojny a tí novodobí. Ale potom v tej ďalšej relácii, ak mi teda prikývnete na ňu, tak by sme sa mohli baviť o tom, do akej miery ste spokojní, ako s touto tematikou pracovali rôzne ponovembrové vlády, či sa v tejto smere niečo pohlo, nepohlo, ako to vidíte, či je nejaká pozitívna vízia, svetelko na konci tunela v tejto problematike. O tom by sme sa asi mohli porozprávať v ďalšej relácii, ak teda by ste nemali nič proti. Práve naopak, budem veľmi rád, lebo pravdu povediac, očakával som, že predovšetkým o týchto veciach budeme hovoriť lebo to by ľudia mali poznať, to, čo chcem povedať e, k tej situácii, aká je a prečo je taká, aká je. Ale e, to, čo ste hovorili, že všetko so všetkým súvisí, že sme sa vlastne neodklonili, ja by som to inak povedal. Aj keď je to pravda, súhlasím s tým, všetko so všetkým súvisí, ale v tomto prípade predovšetkým v tom zmysle, že aj vojnoví veteráni sú súčasťou tejto spoločnosti. Sú to takí istí ľudia, ako všetci ostatní. A teda v tomto prípade aj tieto problémy, o ktorých sme tu my mhm. hovorili, že e, trápia všeobecne ľudí, tak trápia aj vojnových veteránov. Ja som vám dnes teda bol takým trošku nepríjemným e, človekom do diskusie, ale e, v závere tejto relácie chcem jednak povedať to, že znova zopakovať, že teda ani by ste neverili, do akej miery s vami hlboko súhlasím v tom, čo ste povedali, ale hlavne keď ste hovorili ten príbeh e, matky, ktorá teda stratila svojho syna v, v, v misii Umprofor a akoby našla pokoj v duši, keď teda zistila, kde padol, tak si myslím, že v závere tejto relácie by sa patrilo nie len ako poďakovanie vám, že ste toto sprostredkovali, ale akoby aj také uvedomenie si toho, že naozaj pre niekoho toto je veľká vec, ktorá sa podarila tak takou hodnou bodkou za touto reláciou by mohla byť práve pesnička s rovnomenným názvom Pokoj v duši. Toto pesničko by som sa zároveň s vami chcel teda v rámci dnešnej relácie rozlúčiť a teda Beriem to tak, že ste mi prislúbili pokračovanie tejto témy. Áno. Beriem to tak, že to bude v dohľadnej dobe, že si nedáme nejakú veľkú pauzu medzi týmito reláciami a samozrejme poslucháčov o tom budeme dopredu informovať. Takže na dnes vám veľmi pekne ďakujem, že ste si opäť našli čas pre naše vysielanie, pre naše rádio aj za tie informácie a veci, ktoré ste tu porozprávili. Som vám samozrejme veľmi vďačný aj za našich poslucháčov. Ja ďakujem, že poslucháči vydržali pri rádiách a vám ďakujem za nepríjemné otázky. Aha. No vydržali, ešte stále píšu, tak verím, že budú písať aj na budúce, keď prídete. Lúčim sa s plukovníkom vo výslužbe Pavlom Markom, bývalým vojenským vyslancom Slovenska v Srbsku a bývalým prezidentom Únie vojnových veteránov a nemôžem to nespomenúť naozaj s neskutočným vojnovým špiónom. Maj sa pekne, do počutia. Do počutia, dobrú noc. Cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať. Utíchol les, osiral háj, milému svojmu s Bohom dnes dám. Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len tých, čo nebrá život rozdelí, smrť spojí. skloní. Umrela pieseň na jabloni, utíchol les, osirel haj, milému svojmu s Bohom dnes daj. Súdiť ťa chcú, Ticho les osirel háj, na cestu dnes s Bohom ti dá.